елдер ерем. Елдер ерін ереме, асыран кайми шул бульче. Халық юрли. Әмір әмірлесі, ұрлық урлыға мар, кеші бұрысым. Бұрынан бұрынышра, темдерлі күнда келзе туғад. Құра кербе құра құрлықта бұлғалад. Шабақта бұрыныш құрлықлы мар, калама жүк тені чіпірхінші Анна Ивановна. Саламби халя в мақсыне час-часа қаза Сурбан зырмазыр әмір иртерне тола херарымда шаплагалайт пулзан, Саламбин вара мәншін шанчы кашу қадасқа. Шанчык пуризем ле дені баяд. Анна Ивановна каларыш, шамрыгын курасси, кунрангун малалла, себе Саламбі халі дейін бұрынма бұшлады гураси малаш демелле. Анжақ чыре, чулмар, чул да хыды хертсен журлайды. Бір лекси вулама күржі колхозран Саланов келчі. Она ядырлазақ Борисов чыннымын. чын Борисов халыға ырығы бар ССССР СССР министр Зен Чваш Чуваш Республикіне пулышма икшір трактор – нума ялхужалық машины зембама, патшалық умінчі киви парамсыне кажарма постановление ежін. Халенде тванзем, вайлеть бір. Ужалыға ураш нетрадас, малалла вайлын адаландарза ярасы халіпідімбе хамырдан келет. Пурде тұрышса ішлер, ял ятне ярар мардерім. Саланов колхозник сине хыйн эше хелешинчен теплен Яланхи бігех Лена ашребе Павыл унран нума ябалызем жінчен ұйдайда пілчеш. Лекци хыщын ваттызем кайза бітсен, жамрықсем тажы бұшлареш. Саламбит ашай улмаре. Саланыфа фахы патне хынана илсі Леже тембе келе васкачы булзанда да бірле вренне херкомылы пума келешрем. Валерик шемене палазы палаза илчі де анахирі шеніге духре, качы хулінжен Салановына мечек тытныбек шымылын шіклізе, пүрде елсе кече. Салампи апат қадірлен хұжыра, амыжы жемен бешіғылдатса калаш саларжы, унын аша амыжы мінле пұрыныне, ялхы барызіне ыйда ыда білжі. Валерий качы жүмінжен каймаря, ана хыйын тетте книгезіне, хый үгерні картинызіне кытартырем. Салампи жалды піліме тимер тимір камага Тепса Тепсагайынчен сыра асса тухрре. Сиве урине хушмалах ышытмалартре. Качхе абат пурде бірлешедеш. Валерик семенбе юна жарларжы. Мынчынбегех, кажы гайне шығырдат кедытса, пәр думлам яшқадық мазыр, ытлашы бағылдат мазыр шире. Сіздер жіне үкне шығырты неде, алын житады кебе пүш сайшы ячы. Камзана Кукам, телі валерик. Абат хыщын саламбеше мене шалды пүлемечінче. Амыжы сүдел бұштарса елче. Валерик па вылама дыдынчеде. Хына бұрыне деманче. Жемен шалды пүлеме кірзінех, стена жінжі сынзіне, Алмасов портретне азырғаре. Усраде кені, шуғышларе хаяшынче. Шавенде вал, шынна бір юратсан. Шынба палашма йывыр деші де анжа хунран да йывырдарақ Тұртма Туртма бұлдаратын, тересалам бекачы умни пирус тебе хумалы саватларца барза. Эбе, акунда, салдакла, тере жемен темір камага умнелле пуганне шударза. Фронтра чербюртсінже, евагунсінже шапла камага умнеларза турдаттымыр. Саламби унжине ашын бақса елже. Шемен хура костюмба, Гастукпа, шурыке бебе. Хыжан жапла тумланы чывыл. Куч харжызине пірзе шухышлары хер. Анчах не пледе азайлей мере. Пирін бада, леш Керхи Керхижі азым келзе гайрыш, салам бей. Кулза пілдерчі качы. Хай пирус дедемне тимир нел шиллен вірзе каларчым. Мін леш азым. Астумастаным, театрда горнычы. Саламбе азаилчче. Унчухне театрда çимин шăп çакынпек тумланнчче. Анатолий те çакнашкалах тумланнчче. Тере вăлышынчче. Мӹн çмылпа келнне кутарана шиди. Лекци вулама. При Мичурынла биологи жын Тепри Пушкин жын Йренсе калари Саланов. Пӹлешші ун йишшисем хыжан мен кирлене. Пушкин чуралныран бак жал, шыр аллы жол лекци лексигерлех, халық ғидать. Темле майба иккешде командировка илзек келіне. Лереде хулара жазыне хүделеген айван зэмпур вет. Алла аллы жыват теші була, бір-біріне болышны жоқ. Кузем вара пур лекторсіне неде намысландырза гына жүреші. Візем хызіне, искусство жіні земтемес чеші, біология ұйды бе лекси вұлама Укша чул тень булас. Саланов калама чарынса, пиру степне кемір камаганала ывытриде бұл чунза кайныне бақсаларжы. Унын хура көжесінже камагаре шулым ялгышны көрінже. Мінле сені ялабыма ұшидерні хавызым. Үйтрі ұдахалден салампи, мен ұйтмалыне ұдаймазыр. Кача кучызінче кымагареші олым вәтлетсе ялғыштыйне сыназа. Вильялов каникула даврыны да. Шавынба бірле ерзе келіне. Туслымари візем. Левене поэтті тават бірдезе мұқтанашы Шалтайкин қалайды. Шалтайкин апілместін езім. Шук паламастып. Илдесе илт нүнжінжен. Терес алым бейхуллен. Саланов Кержіне бақырде, леші темлезе итлеменнине, ана керхиші назем мар, урахи пашырхандарны не сесірі. Вара пір хуша сымақ тубай мазырлар чым. Саланов Тимирка магаран вутпущилзе пирус, чертреде веже кымракланныне бақсалар чым. Шак кымрак курани үксіне калатып, шуғашлары Анжақ кымрық үкмерем. Саламбим. Эзі зо кружук чывашла учебник керлете тень марим. Хальгына районды книге магазинне шене учебник келнічім. Елда хилзе пітерчіш. Санвалли туянастеттім. Ілгереймерім. Эзі берін ял клубын жин илме бұлдарадын. Унда темеже де бурчы булас. Шула майын пірбір. Керсе дух. Сана шалтайкин ба балаштарып. Пидеделенмелі жин, ұн урлы темле кінеге де тұпмаулады. Хыне еврлі библиофил. Илтнінші үнчінчен. Камран. Вильялов каласагдарнычы. Пиде кулышла тип, феноменальный память Чунберги. Хыне майлы жын. Анжақ пиде ұры камалла, пулдарулла, әшшене дем, Вильялов паллах, юрада шугына. үран баянақ райына кайса келмелі. кірсе дұғып. Келешті салампи. Оның шүрхи түбе евертаса сенгер көшізінче үпкевлі шуғыш балырчы. Шиммень. Эзі мана хизіпленіне эбі яланақ туядып. Міншін эзі халі мана мін каламалыне пілет рақ ұры хишін жен каладым. Курмастын им чырем тулы, кужын тулли тунсыха. Жакна сымақпа қыланы бігеғ, кәші тері зымланжым. Құрадып, теріш вара онын жізім. азапланы не көречен, сан азапна хамжіне илні болытым. Анжақ, мен давам ғайбе тываным. Тірісліхтен, еланақ биде тварлы бұлем. Ол сан сурана пұшы ғыратарым бірек әбі санумында юптар загалашма хутламастып. Ана еплам. Бізем сымақ майын. Алмазыф ада азын жеш. Бұл күнда турич жываш жүрізіне шырза жүрінен жейін тұрықласақ калашлыш, дері Заланов. Тәлеріне евер сүйрекін итлізе арған саламбесы зардық қавғаланжы. Унын күжізем елгішма бұшларыш. Немде Савны яжығына, азамлы сумахла херсінне тюрех улыштарчы, чирине шулым хыптарчы, вайхал кертре. Шаба херчунне хыдарса, савны жинжин нинге итмаре. Шемен бұшланыз кер, мен біліне қалаза барасса бұл. Анатоль, ішке ярынным, дереш манам. незе келмері, анжақ, суймареш бұлас. Бергун, хы юрзем бұқма келзен, Анатолий берін батра демеже шыр вірдірім. Унжух ерексін сенде ішмешчі был. Сырағын азып калатшы. Шывра будычи ларах шынзем ерехре деть. Сарине Сырине туданса бирял Берял зен сырине авал Пугачев тапиде ғырланым. Дегелесе жетчі. Шүтлізех каларе Саланов. Саламби әлі унжіне мар. Мача каштынчи турат кужы шине лепхать. Унын кужысем тулы черкебек шудалашы. Візінже кеш вешт тулзатығына сла күшшүл елдірдадайды. Бірі жапла, Алмазов, Иран күр жияла тұқса каяс тені жоқ, керегере лараттымыр. Эбі она сымақ майын саншыншен каларым. Плетінені мұн Хыннембейді малдан сымақ тапрадас шук. Ун портречі сан батра пуры жіншен білдердім. Бұл вара жавындағы ним қаламазыр, керегерен елдірбе елдербе уйурлы кунда кәшлем. Саланов калама жарынса, хер енеле бақса елже. Саламби сидел жіне чавзаланса, битне алыба хуплазаларже. Унан сөні көрінмайш. Шурмы жинче гына темлем мыгыл шыв чухне хибек бірде хыбарать, тепре Таврынма, кажа юлса таврынчы. Шилді мана пықмазырақ уйырлы кашны. Эп унчухне шалды бүлімре кнеге вуласылар атым. Кечіде. Ыран хузана дұқса гаядып терем. Езі райондарық жүрешін чишке, сана көйінші юра зімбе палаштарма болдым амринчи гавриил федоров сембе палаштарып дедіп немде херещин мере ощунат темле сема іштер қатері чин ішменскер хаярине ігі жерке умлых хышлы яжеде юрех выртрем чинзе де жинмеш хуйтанбек хуттан бек мынгымыл үкітлі зеде тебір күнне мына врат мазара тухсагайным хам выранны бұлзан ямыттым вайба кунда елзе келеттім Дері терес аламби улжына сазыба бұл халде жемене түрден барады. анжақ качы унсынне стена жөмін життегі жінші азырғаре хер бушне сулағай бүші енеле айна агунын сулахай кушинчен шулдра шуды думлам йылдырдатса аңшы де туда хренче чарынчы. Саламби жемен денелі жаврын мазыр темдуре, тегір чинчи жав самантырақ бітне тудырве жебе шылса Вайба, шынгымылне юраймын. Дері саламби, нем бұлман беге құлматырышса, жавы кулы кача чирине ытла салхулы иккенезе. Күшшүллік улы. Шын суранне түркесін, сәрдензе ыраттарнышын шимен хыйнехы ятлаза илже. Айыпне сирестезе не кыштақта бұлін ұжас келші оның. Она хизеплені чухлі, бір тандашады хизеплемен бұлебі. Деревал пирус тедімне шытса, бір хушы чинме мезірларчым. Саламбисама сама Кыва кучызем гына, качы жіне хурлықлын бұқса. Кала, кала, ұншын жен мен біліне елда қаласа бар мана, дереш. Жемен вара малалла каларям. Варжы пітне жылға бұл. Кергүннем. Ибір жардан таврынаган залдаксем, порт Артурда тенес херінже, парахут кдетімір. Портран инжихмар – пысық сатра темле, пуян самурай дачи болны болмала, пушы шорт, Хучизем шук. Мен болны дейдеп, сатри пур салдак шав шурт еннеле васкать. Эбеде уды утме ундала бұрадып, веранды жінче рояль ларать. Рояль өмінже салдак. Шава бухны кен халға. Итлезе кургаланы чичаплы пианисене дем. Анжақ ку вара те шамырқ çамрык пулнран, те хамыр салдак таш тиин жетреше ккевесене кевезене чаплыкыларныран, тіліндермелібек тіліндерчі, темле азамшы бек туын загайры. Кала савыл піргеве вешне дуги мар, темеже ттеррлле кевве тадықлын кесеккин калать. Пір кевве пір калать те, чарнать, каштарзан урық кевежіне гужать. Ни попури мар, ни мменнь мар, Чывыгарах пырзан çынсем пучысем урлы бұғадып. Пианист умне жүхлі нота листисем кубалана. Бұл пір елетті шамында құра рояльбе каласа бăхатте, е каласа да тымаш, нотысем çине бăхатте, кумар дедте прине ноты зіне шапла қажат хачат бек, шымылын вуланы мана тӹллентерчче жеде, кевештерчче жеде. Шав замандыра эбе хам нот йеркине пӹлменшин пурнă жымра пірремш Салдақ не ішіне Пурге веде каласа пітерей местре храны евер, кеве хыщын кеве улыштарать. Нумай хуже выжықса пурны жын тень, керегери пурабат шимеше шизе ярасла кашни кучинешни шаплатырнать бұл. Сатра Бетховен, Шопен, Чайковский, Рахманинов произведение зем, Китай япунки визем перен хыщын тепли шыранаща. Ага салдак ноты зинтергене, елдак тіріслесе тухреде, Оссен нотлазыр вылямады дінчі. Хальбур кеведе худшынса гайры. Ужыран шаттелленмелле произведенере чвашке виде бек туйнать. Темле паллана, пәліне, чуна бұрза девеген тван кевебек туйнать. Ахаи! Китай заденже чип чиберех Федор Павловын вілле хуржы ылдын хурт кеви янраза гайры. Чын, болғаны бе ел тарай Айран оста пианист папалашымыр. Анатолий Алмазов, ана тенчи чуваш. Шеребех тинис керінже жүрерімір. Чывар хупми калашымыр. Чывашла калашманны нумай булачым. Чынныбе волытлара калашым. сахай тәп чывашла, пиде таза, илемлі калажать. Вол мана унчух нехерзе гайзах в Бичурин, Иван Яковлев пек чапла чываш семчинчень, Хамырхалы хушинчен тухна ытты паллышын земшинчен нумай каларя. Эпе вара. Вăл хамырхалых шинчен çавдир нумай пӹлнинчен тӹлленсе, хамсыхал пӹлнинчен вытанса пӹтрм. Шаба хамырхалыхра çакнашкал пулдарулла, матур çамрыксем пурижжӹн, Взем тыван культурна, искусствына чундан юратса пурыннышын, тван халыхшын çуннышын, унын пызык пуласлыхне шанзатанышын калама савын Плес шезі салампи шавға жебе алмасыға мінлі ұдарайми итленіне, она мінлі юрат ныне. Саланов хый ытлашшихов ғаланса, кышт құжарақ илемлі сымақ сымбе калашныне туйреде, имензе калаш мачарынже. Анжақ выл салампи умінже алмасыға түрде каларас теземар, Хыйтақшан алмазыға мінле кымылланыне түрісірек білдерес тезе жеш тузын сынарне илемледерек қыдартматыр. Явықшына ырла шутпамар. Хыйшын земшінчен лая шутланыран кына шапла каларевыл. Шынзене де юлдаш земшінчен шапла шухашла тарас онын. Тень, поэт сенде шавы солдава булах илемле калажаще. Шыраще булем. Тем шинчен де каларевыл манан Тереде Саланов калех шапланжым. Алмазов ана шавгашхине Темле мілі ятлы, салампи ятлы хербе хыын тузы Валерий пәрбірне мілі юратны жінжейн. Шав юраду мілі тілейзір пулны жінжейн каланычы. Унчухне Алмазов та хый салампи бетел буласа, салампи хыне юрадаса пілменінде. Ағы халі кежір, порт Артурдан кілнерінбе, вежі жол ирцейн саланов шав тілін мілі ятлы хере Алмазов жінжейн каладь. Анчах алмазов та саламбежін валерибеге шухалмарыжы. Вұл музыба шықланны тешішке. асын шағыншын асынза не ұратырмам. Тымарияны бігех нұмайларды мінде. Терегачы тұрзам. Шыр варым, дес, шын бадынже ұйқы да келмеш манын. Тен ұлақсем саланы чен шитмел керіп, Улаға жетмеле бұлзан, тұтса чарая шөгінде, дері салан бейде. Немде бұлман беке шөтлеме дұрышса. Анжақын ондуды гына кулан жетуре. малдан хебекек сал холы бұхай. Күрт ұзатса ярып. ғынана ұзатмазан ұйғы вежеттеші. Ытлаан васка, шүршір дейт менға. көрге тұтса цабарага. Бугачев ырланегу. Бізім ұйқапхенче ұйырылчыш. Жібер ғайынде. Уйрлас та келмей сандран шемен. Сана құрзағалашсан, ұш ош Череші хесі бұнад, салампи ала барза. Мінле херзана бұрза ұры көріжі. Кұрыттым бал кере. Пұрде көрдіні пілеші, әбі жеш баламасты бұны. Шемен, нем қалаймей Салам Эпі жаза қавланадып. Эпі қама ажаран юратны херейледіп. Выл санбеге хилемлі, санбегех өрішін. Тезе калас келжуынан. Анча хайтілі епе келінзе мұқтанса, келейзір хере күрендересірен шекленже, шавынба немінде шарламаря. Салампи таврынны жіре, амышы шывырса кайнам. Валерик демашла тарса шывырайды. Унури ачашын мұртлатса тілереді. Саламбе күрзан бұл вырын жінжен сексяншы де, тутлан анаслаза карынже, выратнышын кымылзырланза, юрине патраткалаза, не кірзе чухальже. Бүртре шубах, утран зетрин, хөржік чырықлатса застывать. Саламбе, камага умынже шағынса дараган, Валерий кебеземшіне бақса, шухыжа кайрем. Ага, ачамыш ехінде был. Унын пүрдінше де, чымаданінше де, херачинче де, мұжырлы бұрнаган херарымын ипекех, ача ябал исем. Мұжырлы, арла арымлы. Мін был, ябахи, Мен вл телелі юраду. Савнычын папірлі пұрынны. Ешапла ялан пітчен, савнырен уйрым, ана курмазыр, пілмезір, әмітрежі шүратса пұрынны. Нихшанды тіле ева жавырманчы салан би бұрны жінже. Хывырт ирдечке херә карда дыца да картлайман, чаржав карза да чараймын. Жалды пілімре, будильник шыңғырдатны анна шырдақ сіктерді. Жүр жүр иртіне пірзегейді. Фермына қайма вағады. Күш тавыртсағанма бұл маре. Саламбе керек тұқыншы де, валерік патне бұжы. Тутлычы враган ачашыне жылачын бұқсатачы. Варан атемеже хучуп туре, ачашын витсех варчы де, фермына тұқса Ферма жы, Урде харлаттар захшы выращы. Сәдел хушинче Лена тәлерзіларад. Алынчы гнеги урайны юкне. Саламби гнегине сәделшіне илзе хучы де хере вратре. Икке же пару видене тіреслеме духреш. Шавга шіне виже не парулары. Саламби тул шудал ичченех канма білмез Иргине выл шамрық пұрузіне сәдештер же, абат падже, Виде урайне хырса шылса да сатры, шәрлі пыруланы пырузіне шамбул кіншук перги, хыйық туртарза вишсе бұхре, візем жінчен уйрым журнала шырза хуче. Маруш келзен, бұл етхе абада келе даврынчы, кыштвырца каншыде, каллех фермына кайры. Видери әшсене тербейлізен шамбулкина, района каядып, манвырына маша юла десе білдерчім. Район центр невыл елдербе кайре. Раймакра валерик валетте тегіне кезем. Пәчек гитары туяншы де, Яшманов лавишіне хурзаячы. Казаковпа курза калажас тезе, он хваттерне кече, анчах тілей булмаря. Пети пызык нины патне кюржы района кайна кереш. Магазинда ана кирлігіне кезем булмареш, выл вараш уламай, салановсен ялне кірсе, хайхи шалтеткена курмаш оттытрем. Турига шумінжі, елік сырдінжі сарылзал араган сад аяқранақ күрнай. Шамрық сад тавра, хурыдалып біргенне хуралшы зем евер, хымыр дуналы хымыртуналлы шығазем, акаци, зем жүрба видензел зеларайшы. Шагынде был падем республики сад. Саланов пықса үстереген пуян сад. Савынса жуғышлары саламбе. Ой бұштарза керзіне хугылча капкене ұшса да, шавынданба бақ булас. Халі выл, юр дулдарза лартныран хубынмаште. Ачазем кунда кадачи ярнашы. Саламби візен саланып сен тіліне ұйтса білжі. Анжақ шемен келге бұлмары, бұл елдірбе ярынма қайны екен. Саламби вара түрек клуб алла Клуб Ял варинче чул шуртра. Малди пызык пюлеме пуш-пушах, пугазыне ергибе ларца духна, урайне кузарба хырца жуна. Шып кындыр вғыжы пулныранжы, клупра семде, ача зимде шук. Халык падинчи камага умынже херля тудырлы, бірлеген битлі херарым вуд Шалтай кен юлдажа, ашта гурма булачы, ұйзыры салам леже елдірбе шүремелі тумтығынна, ют хержіне шанмазырдарақ пықса илчі де, юнажар пүлім алықне ұшса, шывар долы қашқырды. Яван! Сан батна құларан! майра келчі! Калыр варя, күнда кедір, Үлдінші шалдан қымылы шимше сазы. Хай батне жінет! Тері херарым, пушбе юнажар пүлім алығы енілі солза. Вара каллех ют хержіне, күлешен куч папықса илчче. Пәчік пүлім. Күлежей янахизем хізем де, бұғанзем шинче де кінеге, хачат журнал тергізем хұрзатулдарныран бұл пушех тывырбек туйнать. Пүлім варенче седел өмінче шын хутлансадырать. Бұл темжін бұған жіне лармазыр, седел жіне чавзаланза, хавгалансақ тем жирать. Кеме юради. Тем жираган жын, Каялла варт шарынза түрленсе да жиде, бұзы не шамки жинелі шеклері. Хой тұсланғы, күш күрбұндарақ, сиві бөлінде шухе пальтоба, сыран адыба, сымзалы сымзалы кепкене сидел жіне бірақны, шуже арбашын запетіне сухалне хырман. Ай банды паллаза илей мерім сиде, дері Саламбия алы барза. Шалтайкин Иван Иванович. Саламби пілдерчі херхи етіне. Акрамова. Пиде хавас, илтне илтне, пиде лайық білет бірзіре, хавгаланжы юкрі шалтайкин. Хый каллех салымпе алыне тытса мартаря. Январын шитчемешінче райха жазразыншінчен статья духнычы. Лайх тілятніцы ятлы статья чиижав, айбандывыр ицеларыр Акрамова юлдаш. Пурнышра пірремыш хуткурнышын не пельни. Хыйшинчен шырны статьях жан тухныне де астрозадыны салампие савындаршы де, тіліндерші де. Феноменальный память денечі вирялы шалтайкен жінчен каласа кулдарны чу. Чынақта он азыме ширебеккен. Шалтайкин васказах пір буган шинчен кенегезіне сақшын елзе хума бекенші. Анчақ бұлғанны бешіре үгержі де, илсе де хумаря, аптраны бек ұшлықне шылымадыжы, темле шыраза да тудыр Вара Тарланысым ине де пальто жаннебек шылса Шақ самын самантравыл тудыра ышта астывай маншында, паян клуба суғал хырмазыр килшінде хыйне хый ле. Суғал не хырма вăхытта шыры бек стена хажаджы шырзалардым. Паян таныдыманах кунда жұпса келдім, Анчах камаза илдерет хакухер. Ыштах, жан курна ебына. Шухышлары шалтай Саламби ялғышса ялгышса ни, Ана хура керде сазардак шурхи кун шитнен туйынча. Хый теребезір шүренішінде. Шэр жинче хер шул авланмазыр пэчэн убабек бұрнышында премыш худшак пиге умінче Ай вандавыр, Акрамовы юлдаш, кем ішпетчендезір. Тәрі валсэдэр жинче вырдаган шырттан бек хулын шидік портфеліне шүрімі бек хуплама Ужы портфельден пулы юри, сеткеленчи, Икивиші сухан курнатчы. Саламби Шаквады гаче шинчен такшанах Вирьялов каласа кулдардыне каля хаса хавасланзах кайрем. кайрым. Районды паллы избача хыюлынақ сонарем. Шалтайкин шилімбе темші бұштарны булаз. Хавасланза жух, жоқ, азырхамазыр пальто жанны чилимбе варалана да хажаттадыге шаны шумнекші бұшны. Шилімлен бір игеділде шыбыш саларны. Эбі зіріндейін, бұлыжу үйдастерім, Хаваслын елгішса білдерді салым бім. Шалтай кенчері бір ғыратса, бір қыбартланса кайры. Выл хый студент чухне, ширім жул алла, телейзір юратны чебер артисткана азайлжы. Кулы жавын. Выл жавнашкал елгішса кулатшы, савынса да хурланса шуғышлары вады качы. Пиді хавасыре бұлышмам, кередевыл коллег алапачым. Саланов пілдерчі. Сирень зоотехника вірін мели, шыны учебник ытлашы бурдері. Эбі районда тубаймарымда сиренденех ыцабығастерім. Айбанда вар, ытлашы жүк, анжақ сире бірне пама бұлдарадып. Кенеге ыйдагана пәдемчүндан юрададып Акрамовы юлдаш. Шалтайкин коллег саламбие тілімдерзе не хуже хужаматне, ятне, издательство ятне, меже межеміш худ пичетлезе не, меже не, хак не пер пахмазр каларе. Пиди книги, анча хайбандавыр чывашла ябах кужарна. вырынзе не вырынзіне жене жіне да аннан жук, дері Иван Иванович. Саламбие кінеге тарза. Хыжан вашла таза галашма вырынзе жидеть пірінде. Тавда стена хажа ба паланадып, шырым жолынде, рет коллеги бұрда, ұтла мне елдақ не дейші, бір қалазан художники де, шыружи де, суфлеры де, артисты де, агитаторы де, де, елдақ хам, бір рехынықныда. Юрадады бебі хамше. Эш сайларма кеджем, алызыр юлны бегех ваты земле қаласан. Тайкин Шау хужырақ үйін шырттан портфелі шаплақ ұжы вұртыне азырғар де, она херден шурыме бек картларым. Чында, көәже пиде юрададын әзі. Чуна барза әшледін бұлаз. Тен жағын ба хужинчен манадын бұл. Пір-бір жывы хирарын бұлаз бұлзан. Кирбейлі чывылзанан шуғышлар езалан Яван! Хаяр зазыба ченче шак самантра херлі тутăрлы херар. Пӱлім алыкынчен пучне кларса. Кымакана паранкы пырахмаллай? Быданса херелне шалтайкин çавындах ун патне сиксе тухря. Иккеше чылайщен темпы жолдатрыш. Херареме балдан беге хаярын калачры. Кулеш, варук ингете не бүлінде. Маруш жын тыванен Чана, ытла күлешеген херарым иккен. Авзавны күлі күлешет. Улара шухышлар саламби Вирьялов каланыне аза илзе. Пәтчен лармалайық марине был бұл кайма қадырленші. Айбандавыр, Акрамовы юлдаш, дері жалда алакран алықран Хэй кірзе. Хый ұшша сымзатыр риде, тарланым. Избач хэйн мінбур кістіне хыбалаза ухтаржа, вара таштан хуралза пәтне тудырдадық не туртса қыларжы де, Кепір минутран шав тудырақ, хойышта хуныне астымазыр, не епледе тубаймаря. Темрен шиклінзе үкне шалтаккен, хойын хубынман портфеліне херден пыдарматар хутламаря. Агрозоотехника занятий зіне клуб рахит дирейдері вытрезалам бестина жінже плакатсыне бұқса. Клубра, пызық залра. Унда берін плакатсем, наглядный пособі земде ундах. Кергуне парик занятия заланып сатрайтерче, фермыра занятий занятиевтердімір хамыр клубра занятизе мінлеиртернебе балаштарма адап, кымылыр булзан сінші иван иванович вăл салампие ей әшинчи плакат кăтартакан плакатсемпе диаграммасемпе плакат иртермилли диаграмма палаштарча колхозра обществола выльхчерлх ӹрчетмилли план шинчен кӹскен ынлантарча цифры за цифрсене числозене пірденышма зыркаланынчен плана параграфын параграфын пілнінчен саламби тілінзе гыналарчы пір шалтайкен кайны шалтайкин хавхаланзах калашты хыйжине варукинге күлешсе пыхныне де сисмере чин саламбие озатма тухрем тада киллер шапла акрамовы юлдаш тере дехере алапачы саламби елдерчен нехыдаржы де яс түрленсе Шалдаккені еріш бұқса, кымылын күлже, кыва костюм тезі үкнерейн, унын күжізем тада кывакрах курнашы, тада ышырақ. Чываш хирарымызем хитреде не радищев, шухышлары шавзамантра шалдакин. Тень вылавал, пирін шыржыв урлы иртсе гайны жоқ шыбақ шавнашқал хюхім херзіне көрні бол. Чибер юлар. Дері залымбе кінегене костюм жиын чын пичіхи айыпандывыр дер шалтайкен тада дебір худ алып амай керзем хер анадалла ярынса кайрем иван иванович хыжинчен жинчен телейлен кулгаласа кымылан пықса юльчем кулы жавнаш вăл çавнаш калдылгышса кулатчче каллеххый телейзер юратна артисткăна азаилче шалтайкин Ширим жол каялла Вăл артистка Чувашкина фильмесенче паллы рользіне Невыляна. Федор Павлов Ерцебына, премі Чуваш Пызах ула Пызы театр театрзенче хэнь пулдарула хебе палырна. Чухан, именчик студент Шалтайкин, шав кебе куча кужын калаш мамар, ана сцена, е экран шинче курзан да тараюкне. Хыйн юрадов шинчен калама нигамада хаяйман. Савнын не сундал журналдан каса илнеде, унжіне турышіне пахныбек пақса бұрынна. Анжақ шавхақлы ябалана пірлейхінже, варук инге тупна да, немшілі мезір кымағана прахна. Кымылзыр зыргача темде бір галаза варшса бідернем. Бұрына келе варок инге шавсынне шалтай кенчерін жинде кыларзағылытна. Халя саламбия курсан. Иван Иванович хэнь өмірінші хіре кебір ғуд аса елже. Мінлескер бұл жывыл. Илдінше ұн хүшінше қайар Шалтай кен шартақ сіксе, қайалла жаврынче. Каллех баланза туда жырама бұшларя, анчақ темле жыразан дубаймара. Варя, саламби юлдаш. Лежи, каччагай мазыр ажатываганны, Шинажине усравайльнскер, варя. Те шинаджи хаунда, тихэйн совпшынны. Пэль хаунда. Пусть ларэнде, ерегайшінші жалтайкин, пусть не пальто жу хуплама дырышса. Халі шэш хербе курза калашнана, шывырмазыр гурна тэлэк кевір шэш тойынче. Халы гумэнже хаяр докладсем даваган шалтайкин, бару гумэнже пудек беге еваш, Ун хастарлығы, варуга гуричень гына. Шилвричень мамыкта. Хыне йывырдезе шутлаттет. Иван иваншта та жавах. Салам шалтай кенран, биде ыры кымылба уйрылчы. Анча хун кымыля чыса хужылчы. Шул лараган магазин тілнеш дерекпе вылкыш шеш чарынсады Магазиндан хүхім думланы шын тухриде, туран тілдірбе анаган хере азархазан Каллех магазина керсе жухальчы. Бұл каникула таврны Вирьялов екенне саламбе кужібе курзагына мар чүнепе туйса Бара, урам варинжен пырынза, магазин хүшінчі жүрма тұрық кайды. Кайла жаврынза бұхмазыр, уялла ярынза тухрем. Кәске күн кажала азулынны. Ура варман хышнелде, херюзір хевел ханзалар анзаларадінде. Юр хырпакезем йылдырдатсадын ран шура биржіне әнші сапнын дойнать. Сывлыш уже, чуна ерек. Анчах тем жын хизеть, хизеть. Агілерен вармандан пір хір елдірбе ранса тухриде ял еннеле васкаря. Каяла пыха-пыха илет хай. Тебіреге минутран качы Саланов. Юрек шуғышлары саламби костюме де жавынақ. Тем десен де жавы. Саламби елдер дуйне шеклесе, ун денеле сулза саламлары. Анча качын каялапыға шут марекен, Бұл пекенсе хай уменче хере хавалать. Ага хере ялденеле келегенскерех, вельк аякалла пырынчы. Ундан каллех варманалла жаврынчы. Выляші, тапчырза ичі саламби. Ага качы халя хер еребе васкать шивгарзах брать. Шабах, варманчатлах неке мезір хереху зашидешін мар буласывал. Ака візем вармана керсе шухальжыш. Саламби чылачень варман енеле шаврын запах калая. Анчах шамрак тек уялла ярынса тухмаря. Телейлі хер, телі саламби сасыбах. Вара, килгенелле, врахын ярынчы. Ава умрат ваньял, ангардизем, улахри уды ферма жүрчізем. Ава заламбизен ангарди вежінжі тала Хер жирмана ярынзаны жүртне сазардық чарынзадыжы. Хюде вырманда елдер ері балырад. Выл шырма херлинче пушланатте, ширма тебенче петей. Үтті жердіне юршыл хварна ер. Тавчырца илч саламби. Шаван беге шухал жи унын яри деманын пурны жымра. Пачырхи мышырбек, иксімір пір ербе ярынай марымыр. Пирін шул ерзем пір тілге гына шапла бірлешсе иртріш бұлас. де хер, шуле жухалны елдер ере урла ярынса гайрым. Килге Валерик чывырза калаш хаваслын калашса кульчче. Амышни шалтай кенчинчен чутлелех каласа кыдартыры. Абачи жух вараса сардык шапланчиде, де, миларчан. Чалихи нимде ченмерем. Шавын жинчен шухышлазах шуралданын де, темжін манмастынына, хой азада ильмеш пуль хережіне херхенчіклін пықса. Ангалаш ханне келмара. Сымақ тавыр жазалын бей, хережінен тұпса қалай мазыр. Думлан жиде фермына Чон, Алмазовын шак вғытыра саламбеш ухыжы мармен. Вырзарнигун музучилище студенчізем адыл лешіне елдершізен кросне гайрыш. Муза любимого каймаря. Бек шірех ұтшылмаш бұл. Она халық әші де студентсен келі жүлі канаве савын ішінде керлімар. мар. Бұл зіне де ергелі жүремеш. Идах училищерен каларза ярзан да уншын харушы мар. Вереню программи тақшана хелықтарза шидер жана. Вұл хые кунда веренме барақса, Мускаври театральный института кайзагеме хатер. Шуматкун гаш концертра курчывыл Алмазова. Алмазов хузандан килне пір ирне ұндақ пурма шутытны. Музана елдірбе ярынма қаймаш ченче. Візем елдірбе ярынма кайныне күрзан вада техничка Анна Матвеевна кымылзырланса юлчы. Каллех етпы жібек сырынченде яғылды теревал авгаланаган музы жіне сиве күш бабықса. Ағы ғалі візем адыл ешінже. Елымри давай кинже, ушлангра, хире Иккешеде ыша пишне, иккешінде пичізем юн пірехеспе хереліне. Алмазов музычіне ыдарайми бұхать. Муза елдерду иземшіне Иллемлі даянза, шинже пилекне илердюлі авзадырать. Оның деріс уризем ывынныбе чытреші. Чие ширлі тәслі костюмін жән юрбірджізем лыстырдатса тұгынайшы. Выл йывырын Шерлі берет айыншын сабаланза дұхны сары угабек байыр кезіне түрлетме, варахын врахын, темлепиде меллін жеклет. Юри ұтлара қажырдат тыбыл тыпыл бара, вара, маларақ тұқса костюма ашы. күш зене темлі ажаш нүрі карза иліне. Хевер шапла шапла, еденчі жегешінші сывым думламе, елдірдадай. Музы Музыкулать, Унын таптаза шілізем шак самантра темренде туди хеп хепхерлі, ана хыдырақ чуптывас пулзан юндухасын дуйнайды. Алмазов халя таврара мен бурине манза, шав тудана, шав кушсине чуптума жеш ымзанать. Бірде чуптывасы де халя унын тенже хаге. Унын азынжеендех тылық умыши мілгилле ква кушмар. Курзаюл мана куштулли. Теща на музын чагыр көжізем. Эзі аслыне, мангамалыне пұрды білейші. Анчах эзі аслыс керек, мұнгымылыс керек, агыман умра пуш таядан. Хывна агагур, эбе мне шкел жібер. Эзі маншын ташты вирял херне мандан. Эбі занбек аслыда, талантлы дамар. Шабах эбі ыдарайми жібер. Эзі манумра азапланих, внаху кешіне хуны мана савындарать кына. Эбе жақ самантра келене деп, урық мана нимге керлі мар, юл мана күш тулды. Куза жит, вара, тереде муза, вара мен сіне каламазырақ, елдерду изембе хыда терце, анадалла ярынса кайры. Алмазов ун хышын антылчы. Хылғазынче сивишіл шығырать. Питрен туратсем шап калашы. Качы немеде пахмаш, нимде гурмаш, нимде жутламаш. Муза хыварны елдердеребе анадалла ыткынай. Вара течеш вылхы ежінже. Икке жидевізем шемренбек вешсе бұрашы. Зен умінчі чынғы жиранады гурмаша. Ағы муза жиран керіне жетсе, аялала тұрынза ахылдатса ақылдатса күлзаяжа. Алмазовта, унжіне бірзагірзе тағынза заюкле, Пырах елдері вежерензе шырмадырық анадала шуза гайря, музын құза хуза житря, туизем аякалла ылдынчиш. Анчах кузем анагына бұхмарыш, ыдаланчиш те, үкні сулымба шырма тепнелі еванза гайрыш. Шырма депінші алмазов яштақ сіксета жете, кланы евер кулаган музына, пәчік ачана шықлені бешіклізе кығыр жүмне бұжырдаре. Шав замантравал херін сиви бітне де, Хаклы ешши духи шыршине шеш түйре. Чыри васказа тапныне де, шынгравбек янараган кулыне шеші илтря. Музы сазарды кулма Алмазыва мыйран ыдалаза илжі де, сывламазыр чуп тумадыдынчы. Качы хере пачардызда тытнебе хутмадынчы. Анчах, хырах елдерден тагынза, майзыр шаврынза үкрем. Шав заман травыл, музын чагыр сиве кучы зене тингерне май, урх сине. Ан ман мана тегень, чечек тесле ажы кучсене азай илжиде, ыдамне вжерче. Анчах юлан загайна музана хыдыра хыдаларе. Унын кучызенче темле хыда камал, күлі хеме палырче. Алмазы фара тек мазыр хереха жүмінчен терсі ячы. Секседіма қытланшы де, еніш сайарса үйкілі. Унын фронтра аманури мұғылданчы бұлас. Пәчі қажады жапламарі. Ана хитрете тебе астар, Бұл вара ура енжемін буринеде күрумаш, тағынза үксе аманы чине за чубать, шавы шымірлі чин шешлайық. Шейлден күна хитреті тебе вылянышын андалать. Шамрақлық. Хастарлы. Хыдудымлы болыр шыржывын хастара жізем. Вұткайықлын вежір ан юлыр, ан юлыр күнжул утинчин. Шеш білмешім. Шынын пұрныжы, шуғыжы әмәчі, хуйхи-сухи, савныжы, халық пұрныжы бе, халық шуғыш әмече бе, Халық хуйхи суйхибе, халық савыны жібе бір бұлзан, шавшын вара телейлі. Шавшын вара хыйшак шыр жінже бұрын маныне, хыйын әжі пәжік пулінде халық керліне, халық әжі хыйшын чи хизеплі әш бұлыне пиде лайық Ун Унжын вара халықран уйрымеш, пәжігеш, халықран уйрым савыныш, пәжік савыныш, халықран уйрым делей, пәжік делей. Бізем нумая пыраймеш. Пәр пәтчен чуна нумаях ұшыдаймеш. Пәтчен вұтпұши кымағарада зүнеді. Темежі вұтпұши уйрада жуна теші вырысым. Вілзенде де пәтчен болдыр. бұлдыр. Шыва жінжеде де ешпала вұртмала бұлдыр. сэм авалдан пәтчен бұрныжа ұлғанны чывашсым. Саламби шакна кыжал, пиделайық ұнланжы. Фермара вайхурза ішлені хужыра хала хушинче де тюре камылыпа ішлеме дарышы. Хайне парт организации, я комсомол организации хушнызене терес тузабычы. Прахыжа кыларны за техника занятий зене ергелле, эрнере ик иртерме тыдынчы. Юрмалият кенеги дарых влаганзен конференции иртерне жоқ доклад туре. Не фереминче ішлегензем хушинче агитатор бұлжы. Хый жінзем пурнышне худшынны бігех, пурнышне үттізем худшынны не дуйза хебердері был. пурнышынче, пәжек Валерик пегех, Салановта, Борисовта, Ленада, Казаковта, Марушта, Тарушта, Үттізем де пызык вырын не саламби кундрангун ушынрақ курабышларя. Лена Михайловна комсомол организациян секретарне суйланыранба, Елде жамрықсем самая хастарланчеш. Колхозра тимререх ішлемеді дінчыш. Агрозоо кружок занятий зіне, лекци зіне, спектакль зіне ытларақ шүре бұшларыш. Фермыра да ішсем лайықланчыш. Бірден бір Павыл Шамбулкин малдан хилех эшкебе сукма брахмаре. Марушта салам саламбибе лені жіне малдан хибеге шуру бабақ каларе. Саламбия пурде алы шинчі шыклезе жүреме қадыр. Уншинчен райхача тарада ырлаза Бұғы Пухузинчиде ынах ыры ятпа ашы. Ытлаши немехте думан хара? Теть жадырдат самаруш. жүхлі ляшлезе пықтырға бірі. Ян ты жіне, шын жіне келзеге жыға. Шымыл дере бұл вылық тавражынче әшлеме. Әшлемен мар, сағал мар жибуш педерник онда тетленсе ара. Ара, шапла бұл мазыр, дет марушта тузы бегелі жежі бұлза. Шабақ тахы Саламбе салампи лек тұрдынай. Чон. Саламбе піччі німде думанға. Марушпа таруш таунран юлзақ каймашы. Шабақ саламби керек менле жеде хый малдан бұжарзадывать. Ына Нагура вара ұттыземде дұрышашы. Вăл фермана килечень çамрăк пăрусене çирым кунран кейін пăхма илечеш. Унчен әне ӹнес зем пахи пăхми срачеш. Чавынба амыш айпыру не де, хужран вилниде булгалачы. Саламби әне парулану гуна кашни çамрык парава пăхмады не пулышмат түдінші. Пер әрнеден вара парава уйрын видине кучарать те, ширым ана амыш сычипе тăрандарать. Вăйзырдарах зіне шерім билек куна жиде амыш сәтіне эштерет. Эш кунне хапсынса То яркызінжен, әшкүнне тұртсейлі шынары? Дет Марош ұн білігі шадырдатса. Анчақ салам бейпақ на парузем тазарақ, тәреклерек үсініне күратте, хөйде салам бибе әшлеме тұдынайды. Малдан әне сываган земде, парупахаган земде, амыжай парузене сәт әштерін жүхне немде дергізе тымасчыш. Южеге бұшланы сәде, чирлерехіне сәде, е ютыне Тыда чиште іштеречеш, шавынба бұрузіне вальветие речі, хошпір бұрузем нихлензе гаячеш. Саламбек аллех хыльне еврлешлеме бұшларя. Кенеге жінжібек тывашы нара, институтра вренне мари, науқы жынны демерін, пире кенегебе хырадаймын, хамырлайық біліп бір. Дет Маруш кымылзырын. Шабах, хый салам берен курза, Павыл шардан таврызынах фермара пиде шире пергетчі. Тазатчы. Чтоб ман падымра порядок как в танковых частях пылдыр, тетчі Жамбулкин. Унчухне не саваган земде, порупахаган земде шапшура халатсембе жүречіш. Павыл эшлеме тудыннаранба шав дела парахы Хурал за пәтне Саламбе же духсан иккемеш кунни хый халатне çусатăхынче. Ана гурза Аллена да вăдана-вăданах шура халаттăхынче. Ундан таруш, кайран вара маруш та, ытты херзинченеп мінлен кая, тегелезе шапшуры халатпа жүре бұшларым. Барубаға ғанзіне күра, тоя кіземде әне зума халатсымбе туға бұшларыш. Шапла Кунран кунах салампи, хыйн хер тузысызіне халхаландарса, шынелі ішлеттермеді дінчем. Фермери пәдемеш пұрбілек үсмешға. Әне видінже де, пару видінже де жерге бұлзақшы кунда пурне де хұшса ос парза верендеген, ятлы зумлы, шерепшін жүк Шамбулкина де Эрмри херзем яна куллень варжаще, анжах ішке ерні кача, немінде бұлжаймаш. Вол кунзірен херінге, Кончал дезе жүрет. Позылже пірім павыл. Шывешні чухта, шыржыргамын ярза жет. Мен пірі перехуча вермана. Пушлах марчух не хлах ішлет чаджа. Халь пюртлі қадырлені пәріне земді шаплақ вұрдашы. Павыл, пюртларда сежінжен хұртламашты. Лапчық пюртрех намыз курза бұрнап бұр, деді амышы. Павыл ара, вылда жетмейш, куда житмейс, мін жын каламастын мін малы не теші на фермера. Пулать, пулать, емра жылжи ямагамзым. Халех каядып та майлаза келей деп, в танковых частях. Тетті Шамбулкин тухса уттарать. Кача хириш вара үзір давранать. Ферма бюртникерзе выртса, ним білмі хуп турттарать. Павыл мазрах сэм сімдівнедем. Тері ана лампи. Леж жапла хуп за выртнычух. Шамбулкин арла салдаклах салдакла сіксі не турца дүрлетірім кончал баянебім выросла дегерім ярывал аяптын кулгаласа жерлешушне пюрнезімбе туранжи булзам павыл ашамыжы бе саламбе ашамыжы әлікренбек туслы хурындашлы бұрынны шағынба салам саламбе вырысла дегері деть унамышне вырысла бидеть Те ажаранба хаяр хрестнамы жінжін хараза юснерен, Павыл салам берен именит. Кончал! Вырысла дехер. Ан етла. Эх, Павлушы! Хулавкаран ошынза вырдадан Вырдадын келінзе камага жүмінже. Пору видінже авсиве. жнать. Тулда жа жүхне. Видередя жы булать, шитлеме Лавкара ұжыны пірге яны жадын вырысла дегері. не үрат мастып, чәрене ғастыр Ан жарлы биделайық. ұслам жубегек шамжа. Лешне малдан дұхныне пірге стакан хынтлаттарадын да, мұнжа кірзі духныбек пәдім жән жұрым канза. жүре ұжылза ғаят. Жүт май келмені не Павыл қойдесі Хыжине заламби херхензе бұқтыне азырғары де кулма азырғаларым. Бұрбіре халымашын заламби елде денем. Хулана ғайза, савада гаретіп. Кларашы ман ашлен. Борисов ман вырынам. Партсобранере коммунистсем шапла ежынным. Үшлезе пұқчырға біре кунжу хлешлене. Шидеть. Эшлемень мар. ял блеть. Варжығышын әнесіне э, вренбешак садырадачыш. Абат шитмешші. Хам келіне падым. Пүртлатматезе укша бұхнычы. Аннада вылі хабажы илме бадым. Унчухне. Шамбулкин патриот течеш. Халя. Шамбулкин эрэх патыр. Хамбулкин зазнался, сыснался. Хайземішлі забықчыр. Сумақпа пхуры латмада еврмар. Тулдан Марушпа дұру шағазаген елсен Павыл шыпланжым. Саламби казат тулала Херзем керзіне Павыл. Кончал! Тереде камаказа кежіне тызылза Салам біземек міндұрышына. Шавземек сана іштен дұрыш. міндұрыш. Дереведілдетсе маруш. Алықран кенге менек. Шавзем, вишшіжі. Салам пи, лена, коля, санжинжен қача хачачышнет, тұрқылыза жүрчіш. Пәдем ялгулли дұрыш сана салам Маруш Марушкала сада бідері мере хулын тудыне шым тутыр бе хуплары. Павал яхштақ сіксе, тәжіде тула илденмелі кышқырзы ажы. Хоп! карма жыварна. Саламби жинжен, манумрап бір ябық сымақта қаланан бұлдыр. Илдедіні? Білместер ғайзырына. Жапшырды де білместер. Эзагымана, ховна, үттізіне едерге, Анша хона. Шын күшінче шүпелай құрадыр. күрбін не білместені. Шынақ мен. Жамбулкин Тарахнебе пүлінчі. Урыхним де калаймаре. Вара сақшын әшіне шынбек тәшінсалар жеде, шүшне тормала зайлжем, бір шарлы маре, ұндан салғулы саспа ғуш сағужем. Эх, херзем, қыды сымақшын кажарыр. Тарықны бек кезир. Саламби мінліне курмастыр. Асли-асли бек пулдыр. Вренсе қаладып сире. Юрадырына. Пәдем чун жерелейін юрадыр. Он шишин вал әшреде, верен үледе, пурны шрада, піле сіргелет болзан, юрадурада ширипшін. Чуне мінле. Шон жын еден вал. Эбе! Кончал! Шамбулкин пушнял зембедыца, сакщине үпне выртреде, урах сас помаре. Саламби виде некене чух Павла пюрте херзіне кашкарныне илтре. Вара тада хыдырах пашырғанчы. Үзірі гача он азынчен тухмаря. Варжы пэтсенех — салта кранта вранчиде. Пәрікан мазар тюрех колхозра әшлеме тытынчы. Чаза ғына ферма бұшлықнел артрыш. Пинде тағыр жыр хері хултым шул хижыргуне фермыра віліха бачы бітсе хитрі. Шурцем жіне нере хулыма зүмелле. Емра жізем касмала бүлже Бұл жүлгіне нума жұрттырри, нума емрадырри. Шарала-шарала юлчем. Шавы жулхине Борисов паялды коммунистсем бе, колхозниксем хозяин ытлаши түрдіне, уттине колхоза кивжен бачыш. Пурныш темле йывыр келзенде, ялда саппаслышынсем пурах шав. Павылда игела вырман уди, шуртри улыме, укшан бачы. Чынах фермышын тұрышман марвыл, Чаза барзашлене. Жаза қачасын жән шырма пушларыш, Анжаққа тем сесмезіректем хужыра мұнгымыланжы, майыбен правлені хушныне итлеме бұлжы, хай ирегібе ішлеме, фермарағы ергібе апаланма бұшларя, үллен хулленех ішке ерзе тагамран кончал деме вренжі. Вол комсомолец тамар, коммунист тамар. Онна правление ларвен Коммунистсен е комсомолетсен ұжы бұғывінче де азырғатарашы, ятлаща, Павыл түрленме сымақ барад, чынақта бірігерне лайық ішлет. Шмеш, анжақ бір пазар пазаргуне еу явра лешне тудын забығатте, хайгалаш леш талдахуржы ежылдатма бұшлать фараунын. Салдакран келзенех, книге вулама юрадачывал. саламбірін тек-тегех лайық книгезем неге не шаврынса да бұқмаш. сене де. жинжен карикатура тухман жидезе шеш пыққалады. Зоотехника занятия занятие зінже кулгалаза шеш, ирксірдеректе небе кларать. Лекси хышын вара вәш сәрхерлизір ұйду барады. Анжах мен де бұлін ұйтса білестізі лектора тұрықлара ғыдайды. Кино е спектакль грумада зағал жүрейді. Клуба бұрзанда кешіркамба ішме жы, күн бауын бекізім бұр житесі бір біргалад. Бекіне дір бұлзан түрек маруш инде жыпатне тұқса зуланашы. Лере вара, таштан тупнан жарлы, шыртмалық парик шол сухан, керев жырзымақ юмақ, вайба мұқтаны, перберне күрендерни, илем зыр Кенем, Павал хайынче хыйвыданать, хаймаш, кучран бахаймаш, четыреме зимбе аран аран хырынать, шывынать, шимезрех фермана саудать. Он бе чухне валкилде шырбыкта хускатмаш. не тулдарна юрада хырмаш, кер тюрла хашса жүреть. Пюртлі қадірлені перенеземге юра юрайын жеш вырдашы. Фермана ғаясы вара келген дұқса сулана сылдав шеш. Шул жинче ана таштан энергия тусемдер булашы де, шветтой вода живеш всех шыл кажа тармачнеше. Павыл хая жинче кузне таргатте, те, тавдывать те, каясмар, каясмар теть хыне хай, анжа худизем, лавканалла худащем. Ермана бурзан вара эшу хужымар унын, кончал детти помога заки жинче ыйға турдать. коллег Анжарлы, Пригишел Сухан, Каллех Киревзар Самахюмах, Асвайба Мухтаны, Тарберне Кюрендерни, Илемзар Шухашсем, Коллег Павел пар день пар юрине урмышны за кырады. Орман ты томаны, каяк моли, кардари качаги. Илахамурди, член-колхозник, Эдемарли. Павла он бек чухне анжулах. Эбішлемін. Колхошын тұрышманым. Пәдім ел білет. Кавлать мухтанза. Унбек чухне вара унжын әшке бұрнышра чы бек туынат. Әш меншін земжіне вал ерінер ех бұғат. мен, Чәлім дұртман аржындан херарым жыржигерейт. Дикіш кашқырза. Идігіне вара галеха енженгі бұданат. Үгенет. Хуйғырат. Калех бір хужа херзе гайза. Ішлемей беген. Саламби фермана жегірзін, Павыл бір вұқытра шаплатырышса Ундан каллех, ферма енне пахми бұлжы. Пірре хура Саламби бе Шамбулкин хушинче хирешу бұл заиртрым. Волгун колхоз загодскода вылі затнычы. Саламби тулда әшпедерні хышын ферма бүрденче книги Ун батне Лену чупса кечеде, саламбиту срах – Мерчене илзіға яшы дере ғыбынза. Кам илзіға ять, ашта, тілінзі етір Шамбул кинара, закускода илзіға ять, а жабама. Ратлы вғырзыр ұрық вылі шуги мұншын, а дяға жасырақ тен сана етлі, мана яғы не де амаш. Саламби фуфайка ұртырде Михайловы үшін чупса дұхре. Вғыр веде батне ғыткінші. Самырал защитні вғыра әне веденче тұтмашук. Выл алық урлушіне майрагебе херзе ұшма. Шүхе хымаран шапсадуна алыға шымірсе тухма вренжі. Шавынба ана уйрен видере усраща, Ана халя салам бибхать. Херзен виде батне шитне жире, шалда вғыр құрушын мәгерні, тагам тискер зазыбашу ғырзаян илдінші. Кежех, иги патвар шамрык сирбензе духре. Ундан алыне паявдытна Шамбулкин тулала ывдан загайля. Бірегі худ пушхерлі шаврына шаврына юкрем инже менчей мыйрагалы пуже курынче. Хватлы вагар пушне пексе, херелні кужызембе үзір Павыл жіне хаярын бұхре, малды уребе шыре кугалере. Саламби вығы трашит мелгерчі. Вал урзагайны вагара мейінжен шылза ебатмадыдынче. Мерчен, мерчен, лыплан янаварым, тегелезе вагара мейінжен вашлатры. Каяла жағар вялок не хупса шаклатса хучы. Ой-ой, хушры була заяк пір жіне! Шамбулкин йыныш калаза уражне тәжіде виде батнеле за утрем. Юратха, раги жіне каска тұхындардымыр, чудах вілеречі ведь. Ой, ох! Ну, те на фермара тытмас пыр. бірек вулкамада бұлін тік Халех тыца касмықлат пыр. Адыра жазам, аншикленер хам бұржоқ. Тері де ферма бұшлығы, алынчы паявне елмаклаза алакумне бычым. Кертместіп, ямастып, тере саламби уншыл не білзе. Мерджен халичен, нигамада тегінмен. мешвал, Ан Анбырезі павыл үзірбе унжывықне. Ирек шыржине түземешвал. Памасты бебізіна вағыра жапы çапăçатăн тупăннă тариадор. Но-но! Эзі кунда кам аслыне мандын булас. Студентка. Хальгына келсе кетін хафермына. Алуна лайхын вараласа да курман. Сан кенігі күзем шинжі марғында. Тереде Шамбулкин ержіне самогон шаржібесі влаза, ана хулінчен кыштақ терді. Пырын, чиберке! Алық шумінжен пұрбірекес тұвастенебек пұлмаш. Саламби сәне сазардық, қайырланза ғайре. Чарлыны жек кыва хілхем ялдырда сәлжім. Сирил жумран, кышкыржы сазардық ер. бара игялы беде үзір егеде жән түрттірім. Павыл тайыл зағайре, үгес мардезевичті вадудым қайала чакриде, Малалла ыткынасы вренне ағырза кулзаячы. О! Вағырдан да кедініш кезім. Көгіршім михушілчі бұлас. Шапла шавышма хулара режим. Унбек марчышкезі. Хыжан улжындын. Халичен гунбеки. Рядовой телятница ферма ни. Бұл Пулманчыға историрем. Ағырақ, бұрбірек виде чывықне амастып. Десе салым биялыға шыраба пидерзе илжіде ушинехе вечкрем. Хоға бұшран ирдейме? ана, халех, лумба жапса заладатпыр. Те делерзі шамбулкен. Бұл чынақта таштан лундупса Анжах Анжақ виде батнеші деймере, аналена хыжалдан пырзатытрем тыдыр херзем. мен шаверек патрапық садырадыр. Дезе хер. жехер. Пырзащитне игі виші херарым, Павла шавырза илджеде де, шіре бұсса Лумне турца илжі. Качызем, шак мыскарана аякран бұқса, ағырза құлзады жеш. Халек правленіне чубадып, псалца яр херземына аттері заламбе. Чубах! Қырылдатры Павыл херзем айын тухма тапқышланса. И бір күн Яшманов пағы инбег аласа дадылны. Ярыр херзем, мінезір, ордырым. Ан ярырына херзем. Яшманов итлемезен райкома білдірейдіп. Тереде заламби правление чупрем. Яшманов унсамахне, севендерехи итлізілар ларжде. Председателе, хереш пырашын емесі. Терекізген. Ма хереш, Меджине жабама хам келешім, деді председатель. Тегеген вагыр яғу шинче темингекте дума бұлдарад. Хыне текілдемезен тікмеш вал. Тадағал, Марагевич не татрымыр, каска дұғындартырмыр. Биде ұратлы вагыр вет, колхозра ұрғын бекке жуық, хервілензе қалар екер. Эсі де худаге мезен Федор Иванш мен вара, райкомах пілдерезім. Тархма бұшланы яшманов кулзәчім. Тұқтаға езі. Тұқтаға! Пұр керлі-керлі мажын райкома чырмандарар марға. Ял кулы болар мар. Эбі, амда васқарым болас. Шамбулкин каланыне. Тенезе тенезі каладын тегаладын бұл. Калайыппин, кала Шамбулкина антегіндер вылвагыра. не вырыне не бадыр. Урхине. Хайырда иккенезе. Ивашкына мар. крам яхне тюрексизе деп. А жужа плачы. Тері председатель Калхинчиха васлыгу голосам. Иквижу гунхуши рядовой телятница шендерне ферма пушлые, хаюлла хере сама хушмазыр жүрері. Хайне намысландарна вагрыне вара, шумар жеш паққаларе. Майыбен вұл, көй айыпне, де, илчиде, лыпланжы, бір хұшы чеберегішлері, ұндан каллех тем хұжыра, ергерен тұхрем. Савные кулен ябық сабыныне күра тару шизмезірек ұлшынжы, пузырынжы, тұрышырақ ішлеме бұшлары. Юлашки вғыдра вұл, сахал калашса бұл жы, Яңғыз тумланма прахря, Кролик шімінжен шихны квак тудырне куш шиннерех андарзаларда те, Салампин такшан хи юрине хуллен юрлагалаза жүрейд. Завны чатчазах үзірілмей, Кашсерин маруш инге жыбадинче улах туни шамры кыжал хилле сахалмар жундарчы. Юлашки гон Павыл фермына тыр урыбыжы. Вал хындырлы хура керекпе, хура жілікпе, ал кестерейін кестерен үтті ытты чухне хибек шутлемезір, Борисова фермара мін бұрине кыдартса жүрерім. Таруш, завны не хірхін зейде хурланзасын аре. Павыл ұнба тақшандан бақ калажас тезе калашмаш бұлзанды, Тару жына манаймаш, пушшех азапланза юрадать. Тембек жачы чывылына. Анжақ чун зыргачы ундинне шаврынса Ашине херзем пурде ферма Павала Павла әшленкаларны жінжен кашны хыйнемай шавлазалар ачыш. Резине Борисов коллег ферма заведующий булны савындарать. Вол заведующий булны жух фермара тахшен хинжен делаяхчы. Районебе премеш вырындачы. Халяк. презине Павла жель. Мінде зенде унба де, тем думада юрачы. Фермари ергезірлікшінде бірде зен шамбул кемпічен айыпламарчы. Ерзем шаплада влашны вғатра шамбулкин ба Борисов келсе кечеші. Шапла, Григорий Петрович, дері Павыл алықран кезінех. Борисов чинмері. Візем тулда мен галаштыне, шамбулкин мәнжін шапла деніне, таруш унчухне, тембек пілесті зенде пілей Вара пуше хурланже. Бұл парт организация секретаря хале фермаричізіне пуштарза калажаса кетірі, Парисов Борисов пуху пуғас шут тумары бұлас. Хура күшізіне вылятмазыр, кашни жіне денгерзе бахреде, сазардық келгул заячым. Ну, паяндан бір лешлеме дыдынатпыр, Вара аман нурине каштах сүдерзе, Стена жүмінчен сихе жүмне бір задажы. Бұрде зихе чіне бұқырыш. Бұрне де лайық мар бұл қайрым. Кой кыземде, тумбыч да сәделземде, урайда дербейлех. земде, теземде, кәрі земде шура. Анжақ, был не тегі тумлами ярзапасны бек, Пюрт илемне шақсихет пастыне пурде хальтин Вол Вăл Павел Павыл эшке ернеренбе чарна да чалышса Ана негам да тюрлетсе яман, тасатман. Вăчыринчен тагам тем пызгыш шыра жақса пăхнă. пур бір кайман. Борисов ювар шырана вечерсе шкаба хуче. Сихетне шылза Түрлеткілері де кәлек шакры. Темеже ұйық юрықсыра тұқсаларны сеге чип-чиберек шақама бұшлары. Бұрди вара шымылын сывлазай Шавгаш Павыл бірдем ұшқұт келе таврынман. Маруч инді жыпадын шыргашны дереш. Узал хыбар ургамахмар, Ана немлей венбеде шварлах лайман. Вэл ирхине ирех тағыш пюртень, пужы витребе пірле, ял варинчи шалбатне жидетте, вара тулы витрезембе пірле кашни келе заланать. Утмыл ураллы скер, пур жірейді житмел Тарушав Тарущав узал хыбара жи илтреде, хыне мышкалаза чулба пенен Сазартық тагам пучран Чабасыран храны бек темле хутланжы. Пічіклензе гайры, пушне усря, тудырне кущинерехт андаржы де, витрезене етса келелі васкары. Кілгадыне кірзінех витрезіне пусма вишне лартриде, пахчари улым куби батне чупса духре, убажумне даянза мағырзаячы. Кушүлбе тывынны ұшшеге кышт ұжылзан, Лапланжы. Пір хужы жағында міншін выртнышын тілінже. Шемші чулынлы пулнышын хыне хыятларя, анчах ваша тәнші куні зіне. Павал жырыве зіне, терхи улах кажы зіне азайыл де, каллех пәчік ачалла хұрланза сазыба мағыржа. Вара, Хыйне сиві сиссе сіксетічі. Ял жінже ытласас чыве жук. Ирхис ылышра шынасас сикы жырдатны илденет. Тада урамра маруш сенсісні, шандалық жазақ ұшыда шукине скер, улым шыртса, шуғырса жұбать. Мұрезінжен шуғырыш дедім зағы барад. вақта вақтаза дүбере, пиде самолет, шура дедім кыларза, пір сервежит сірвежет. Тедіме вара, забаланза, сирезе каймазыр, шурхи жүр жіне херзен пирдерге зарны евер, тұзылза, шуралза брать Жақ самантра таруш, хый заламби жинжен калама юраман сымақ каланыне азайлжы. Анжа хыйынжен небе вданныбе, унжинжен шухышлашын бұлмаре сивы бұлша чеге тері бұл жүнне қыдасақ самолет шинчен шуплан жет болса. Черепур бір ына итлемері. Ав, салам мұши айынше саламби шамнашқа хурлан замағыршы. Каллеха енчен хыйвдан заилче. Унчухне маруш паша кубахы жинче кулзады дымыр. Шын күшілне, не вірінне де хумарымыр. Кайран Ермари херзине кула кула каласа кытартырмыр. Саламбе хайын савны хыжинчен мінле чупнинчен, мінле магарза выртса юлнинчен тұрықларымыр. Ага халі хама жаврынса хидрі. Міндері айыплайы бұнымче. Качармыны саламбе. Эбі занумында пиде айыплам. Дері кайран пару видінче таруш көржі хернем. Шубашкардан санбатна темлекач келсе кайны не бир. Маруш паиксымыр, сымақ сардымыр. Малдан ясарын ішінде ебере хайыплы. Кашар залан бебе хайл ғурық ним каламада білместі бінде. Хоть мен думана, эпіде санбегех телейсір. Тарушчыца драймаря. Саламбейі ұдала заилчіде мағыр саячы. А, ердашы, дері заланбе ана телегурасы малашниха иксемрен. Ховнаху телевизор не хума немле сылдав да жүксанын. Мана телевизор віліне аңғур. Эп сана. Эпі телелі. Мана урых нимде гелемар. мар. Шав гундан батару шаланақ салмебе шлеме. Ба бірлі калашса жүреме дарышыры пӹччендір заюлны маруш, пір хужы тузызем жіне күш бешеш паққалары. Анча хушкындан уйырза юлныне зізсем, мабушлая. Май бұшлая. Майбен вылхыйде саламбие хизеплеме түтінші. Ку агымынле пульчем. Григорий Петрович Борисов Шамбулкин ішнеғы жіне үлзен, чималданақ күржі колхоз рифермана үлзі қайза тартма, Унди әшсембе палаштарма Экскурсин Экскурсинчен келзен Борисов кружок занятие зене малалла колхозри пәдем шиденюзем шинчен калаза кытартыре. Лена унди телятницы зен әшебе палаштарчем. Маруш волгачхине хаймен курны илтнене мар, тілінмел изба шинчен шеш калаза туссене кулдарчем. Ара бізін дүйтлашы немектешу кеш, пору видезене таза адыда пір шаванчах, Избачы вара. Но пулнада пулнанде. де бір ялда унбекне дубаймын. вархы бұл бұлжав тіліндерміш әдемрін. Ол бе пірле фермара бұл жіде кашны ябала жинжейн онландар мастерейн доклад тұма бұшла дәжа. Хой халде авланман дедярым. Степанова, хушыряна Борисов. Эзір шалтайкин жинжейн мар, Унди фермари ерге земшінчен, тада хамыр фермари ерге земшінчен халха каласа кыдардыр. Ара халехи? Тере Маруч храза юксе. Лена да каласа пачиш? Тада манын мен докладжы булдар, эбе шалтайкин маршке? Халехмар. Иран клубра агрозоотехника кружогин членезіне бұқатпыр. Вот шавында теплін каласа барыр. Халыха ховыр әжірбе балаштарыр Езер фермыра вуны жол ішледер сирін каламалық пур. Каличень, халық умінже тұқса калашман хере, кумбек сену завындаржы де, хыра Вуны жол хүші ішлен жерде, паллах, калазы кыдартмалы нумай. Маруш тұрышман мар, вуны жол хушинже темеже шыр бұру бақса үстерне. Колхозри ратлы незінжен жы, выл бақса үстерне скерзем. Жавын шыншын каласы, савыныш. Анжақ, мін каламалла, пушлаза, пұшлаза мінбе бідермелі, кувара, хырушы. Халичен, салам немыт не мыйтманскер, мен мінжен не не беде не пәчеке хуманскер, Маруш кашхине салам бипатне тетрадет сабычыде, доклад шырмашкан пулышма Иккеже вара ферма жүрдінже шур жырчыне шырзалар Хебір кашкине немаруш клубра, хын әшешінчен, үттізен әшешінчен конспекторы қалаза бачым. Эбір малалла кулхосри вылы пахаганзымбе ымырдатпыр. Халихе візем пірінден малда бұрашы, візіне шидестізен пірін нумайвай ғумаллаға. Хам ебі, пәдім вайран үшлемесі мақ парадып, хамба бірле ішлеген телятінсіз неде, ымыртса ішлеме жіне деп. Десе підер жывылзымақ Павыл Калхинче пір ұйду бамаре. Чын мезірларчым. Лена ашшыбе тебір вич жын үйтіне хиріш маруч жіберек тавырса каларе. Ну мінле, май келчі, дезі ұйтырвал салам ебатне бұрзым. Лайық каларын. Аға ачам, шалтай кирран кулдымда куласа, шымыл кен қалық умынже кала жасы. Них шан тухман тар тухры ачам, бақсына салам бей пәчі качала хепірдізеу кремаружыны ғдалаза піденчен жұптурем. Шавгаш хіне маруш клубра, хенчен де нумайрах, кубас шызыне ывындары чинех таршларе. Тебір күнне фермара пулинчен матан ішлеметідінче. Шавгашран бавыл, саламби шине кевешсе бұқма бірахле, он батергелі калашма, шывық пулма тұрышшы кыйсисмезірек салам кунсалам бипе туслашса пычы. Эрзем хушинче чынжын ымырду пышланса кайры. Эрне хушинче пұры виде шенелні пекех зем видео видеорайне кунзырин кузарба хырза жывашы. Пұрызем айне сарын улыма кунне икки улыштарашы. Вараланны пұрызене ашы шывба шутка бада задашы райондан кулине килсе дыраган казаков зіне ұрларя. Матур херзем, каплай зер, малалла колхоз телятницы зінжен иртсе ядырақ. Візінжен улас мар, пурнас тамар шершинже, ара. Сымақтавырчы маруш зоотехника хириш кулгаласам. Ан мана реппин, візінжен юлзан, качча гаймазыр вадылмалан булдыр. казаков. Колхозра зеленбек пуян херде жук вет. Мен жухлеш кунешлезе лидер. Хальде евжізім памаши бұлға. Казаков шутлезе галаны чон бұлже. Шавгун тури гасран анатказа гильнемен. Саламби тул чудулы чинех тарза видерека магазине хуцаячем. Порузине сеть ожытса аштерже. Валашказине, тасыне журе. Пұрузен айынжы улыма улыштырса сарчы, коридорды урайне шуза дұхре, вара пюрде кірзе канма вардре. Кондырлахи абада келе таврын маре. Ленин яшкине сыпкаларде, качки заняти валли конспект шырже. Келе, кажа хирештин таврынже. Тывайкинчи шунаш каба яранаган Валерик ана аякрана хазыргаре. Хаваслан кашкарза хиреш Мама! Эбі чынғы жырандан ярындам. Марушсен мішкі хыраре, ярын маре манғышын, тере ача тем хаклығы бар білдерні бек савынза. Мама, лар, санада шунашқа ба ярындарам. Мама, лар! Саламби ункамалі жынех керек аргене пуштарза тұтса, пәчік шунашқа жіне майлаш саларчы. Валерике чергуші жіне орнаштарчы. Ик кеші шырманала яранза, аншыште, юргерже ашне чамрыш хывырт за ағылдатса кулза силенчеш. Пәчік Валерик саламбишінчі юра силеме дарашы. Унын юрашны бутны калушны тупса бачым. Мама, лар, эбізіна кире турца шидередіп. Эзі ұвынны, угам галать, эзі фермара пидену май әшледен дейд. Шула пәчікті нашқазыне бұқма әбеді занба бірлі уя тухат. Пшаплайы, не зана зем хавалама бұлы жадып. Шаплай, мама? Шапла. Шаплағывылым. Эзі мана турдаймастын. Лар, хывна турцагаям. Тереде заламби, ажана жунашка ларца турдырем. Ништа каса мисавна, савна Валерик, Пер чаранай Николай Сабычым. Мама, сана ютя илзі гаяшын. Эзі мастыны? Мама, угамба бір мама. Анга ютела, юрии. Кам Улзаитр саламбим. Пір узал херраным килчі илсі қайма Хой хеп херлі. Пирин сагайынчы херлі кышманбек. Тудырды хеп херлі. Эбе віл калашныны елдах аймарым, кукам елдах онланчы. Вара она, сагай бирин патран дері. Кайры вара. Хой инженерех шыржы керейд. Кам не? Валерий хына келзі кайры дейді. Өйтірі салам бекілдім. Яшка андыраган амыжы малданақ шарла маря. ұндан тарықны сазыпа қаларым. Шүрешші жавсыдерін зе, туригасран маруш ингежін аппы жегілже, варук. Иккежі де пірмаяқ маяқ шав, тубанны. Мін жымылба келнім. Ходана янанам. Качи мінлескер вара хыйшын хый калажайманскер. Асл шкул підернес кердет. Ах, альтем дези демарда, евжебеге хнамысыр дени чын екен. Унбек качча таврара шыразада туба шок тетшак, үшті жүкскер. Министрбек тумланза жүрет, вырслан жақ калажат. Юрлама вонбек юрлачав деть. Камдара жывыл унашкалскер депте, ара вир ялкерилі Кирилле валпурынма векенсе. Тақшанақ анкардих ішіне пе Кузем халя амышпе ашы. пурнашы. Хайлеш, шпек кыдакылди. Сет нерятлы качы шет нербек шетнербек қатшы. качы. Пурнышыны, пызык шалу шын дейт. Кирилле не, левенне, ана лайх плепха. бе бечасы зақ кургал қала жатпыр. Ол даманбек ехчилезе хапалан забурнатте. Тухтара гайзан, курма сирени выл не тергезе галажать. Мен лехер юрадыр жана, халичим пурда вриды цагурманшке выл. Ялда яклашка да килде муклашка. за жүреми жеш зеуп зеуіп кележет, дедіп. Евше, тагамжында тубуш махадыр мари. Пиде булдарулы скер пулмалагай. Тебе емне де Авалхи ялаба, түндерлі тұхынса келіне. И, умбек пек кача зейн вара, дейт. Кача кенгер ұжана лекне деші. Пирехер арма, мінже артаклы бұлны кележет. Херденде, темдезе каламастыпта, ажадуны яд илтненде, институтра вренін жүхнеде пер артист пасавышса бұрынны деші дейт. Камран илтрін дедіпте. Ара мына херегалары вұл суяшын мар, вұл хойди институт педернескер, саламбия лайық білейд, шава галар едет. Маша Барбахывала закалар мар ына бүлімрейін, дері заламби чунтандарықса. Халі денде Шабарбахываланы бігех кылар заядым. Ан жүре пужар және бек янраза. сен хызен аза үйреге, хызен не хыземек пілеші бұл, авалхи мар дерім. Шау кашине саламбе на жуменчи перпызык пызық герчикне. Алмазов, Вильялов, Муза, хайперли Угернине, жерсе ильжиде Валерийге выляма бача, Алмазов портретне де жерцы ильжвал. Анжа гунжине бақсатачы тачы де, шылза засатса, каяллақ шақса Кындырлахи абат вұғыдінжі фермы бүрдінжі саламбей белені иккежех радиоконцерт итлізалар ачыш. Борисов паказок казаков келсе кечеш. Салам херзем шубах сирек жиратымыр улахале крамариккен. Шүтлезе илчі казаков. Лена ана шыпланма айтса, репродуктор ене Казаков Казаковпа Борисов черне вешін бұса, малала утриште, Мускавран бараган чуваш юризине тулы кымылба итлезелар чеш. Калашмалли бурчы серінбе Тері Борисов концерт пітсен. Кала жерепин. Шүтлерек кала Серьезный разговор, кері Казаков. Саламби репродуктора калашма чарчым. Сире, ну май агитациялеме керлемар, Ховарлайық чухладыр. керзіне кучран пықса қалашма бұшларе Борисов. Агымілдеш. Кеске вахытрах берін әне ферми, тубыш пара сенебе малала колхоз фермине хуза житмеллем. Чималданах сәтсу заелесіне үстермеллем. Эбир тұқта Михайлова. Әзі мін калашын не біледіп. Эбир телятницызем, пирен әнезімбе шук тешінезім. Шубах шағын берги малдан серембе қалаш сабықма шу тұтырмыр. Изер тіләтінсі зәмшешмар, Чи малдана хизер комсомол қызым. Бұғызыншы шешмар әшіреде серен өте жанықсын жей малда болмала. Агамин. па казаковпа канашла канашласа бұқырмыда сире пірер әне бұқмасы нестеремір. Бұрузен бара. Ан бажырған Акрамова. Бұрупы қазыш халлихе ябықақ мары Эне види ташта таштажу юна юнажарақ. Саламбия храт менші вара, жүтлезе елчі казаков. Щук, эпе хыразамар, пілестізешеш ытрым. Итлерепин. Изир хавар әне хывыр алайлейдірдем, ви жерне візіне хушны бек тәріс ресторандарза, жылдарза пықса ұсырадыр. Елт науку хушынбек бұлмалы. Изервал әнезене мінле бұқса ұсыраныне кашнигун казаковта хамдасына задыры бір. И жеріне Құшынже әнезем зере қынықса жетме сөйт үстерме девешілім. Ерзем бір бірін жіне пықса илчіште, чин мереш. Да ярқыз земпирия не бама акілі жеші вара, ішкуні иккеленсе итрелена. Эш куни биргемелле Григорий Петрович. Шавынба сиринбе комсомол кызымбе, ытызымбе кала жичень, малданах калаш сабах машу тытрымыр, дере Борисов. Даяр кызым баллах, эш ашкунне каттарма, сире эне пама, кележес щук, жу духма булдырать. Хамыр бахма булдараймас пірі идеешвізім. Анчақ даяр кызень кашнен вунжарыне, Візем бұрнеді лайық пұғашшын тұржашы. Пирін візіне міндезенде сәт тұхышне кіске вақытырақ үстерме май бұррине кытартмалла. Ағы мен, малданлыға бір нене илзе опыты вастейтпір. Малалы колхызра да малдан шаплы туза бақырымыр, смахушы Казаков. Биде лайық бұл жем. Әне э, вақнашан зіре үшкіні бұлмаш. Ширіп Борисов ытлашеш куни шырзапама, мана правы жүк. Хывыр шутла запағын. Мен жұтла малый бұр, эпі келі жедіп, дері заламби. Эпі де пәріне бақма келі жедіп, білдер Хер Хердандыш сем хызем проран пақса үстені әнезіне хилчіш. Бару бахас әш халя вижернеліге, марушпа тарушіні ұтларақ дейінчім. Земкыш хиришкелеріш те лыпланчыш. Саламби белена пұрузем таврашынче детімлеріш. Акрамова Михайлова уйрым бахма бұшланы незем малдан чагарны жінзіне паллы бұлжым. Казаков наукин жейн малдан Шамбулкин, ундан үті земді кулма бұшларыш. Тупанны ученый зем, пәрі вуны жол варенне, депри вундаватты ижав, әне Эбір мәзірек сәтлі жолы болна. Икшерене зуна, дезе шатылдатыра ирзірен шылумінже марушингежім. Тұқтыр хағы, тұқтыр, хварақ көрір, лапландар жаза техникерзіне. Незем ғалі шыне жерге нехіні хитчен қарашы. Он жыны хыраза үкмелі жүк. Тебір әрнерен ұлжыны бұлмалақ, хварақ күрір. Кабасыл ампенезіне казаку френтнинчен, нимпырн мазыр бұхреч. Вғытра шидержеш, шываржеш, ұшылдаржеш, тазатреш, шуреш. Иккіміш әрнере візен, әнезем сәт хушреш. Вишіміш әрнере, чисәтленезен женде і бұшлареш. Кашне, не малашне шақнашқал бұқмалла, тері Борисов Вара тебір малалла колхоз фермене хузащ детпір. Акрамова Михайлова комсомол зейн паргадарла әші Казаков районды хачатра шырзағыдартры. Эне ферми шиліп, Шанчыклы алла лекле. Григорий Петрович Борисов кунды ішсіне теріс жергелесе ячы, шынзіне ішре күлейн хавхландар забыжы, бұл эшлеме ба әне ферме майпен уралана вырзанигун сем, воскресник ергебе вармандан шкул вуттигыл арджеш. Кындырла тіліне візем әш пітерджеш. Виктор! Тері саламбиямы шкул бадинче шуна жінчен вуды пужатаган Мурзаева. Варманда берін пәриге лавбек вуды бурчы. Шавна елзегілме лажуна памыным. Мен лажа бараси, тавыр Халех хам күрзе барадып. Вутти пәлдір қадірліні, шолдыра. Игеме тұрдаршы татса кубаланы. Саламбебе иксір пор шуна жіне етса құрая Ак Ақ колебе ағалек тезі келзі баратпыр коля. Шавырла жына, саламбезем вутти ғайат бір. Салам жын тем думада көлі коля шавындахла жіне шавырзада дырадыре. Ебі қадір, дере бол. Вутти хыштілерек. чарек нешта құбаланы. Қалек тезі келет бір. Салам білет пуль Хам білмес пшал. Хам Хамеп. Килден дұқса да. Пашырхан закалари карчык. Халек пулать. Тереде Виктор. Чунажне тұрза. лаш елбек вештерже. Те бір зекетрен. Иге дулы лав саламбезин кілгардіне келседе кече. Ёлт юман вутти. Игер жіп жерме. Сыра дума алайық. Виктор хамхаланза. Хужыранак, мұреді затмалық овыз Тогда бұр. Тада кубыста южықсе сран, каткана овыз яр за наих теші. Саламбиямы же, парбочка халек татса ғуратпыр. Шурмаран ғына татмала. Час пулать. Кирлімар, кирлімар, Виктор. Хамырақ таткалы бұрына пулинем. Хиришлері саламби. Анжавла, пачка бар. лаши юратман Мурзаев. Саламбиамы жылажызіне видіне лешме ғайры. Качызем уыд татмады дінчіш. Чазах ленапа таручки келсе кечеш. Віземде тебір бачкыба татма пекенчыш. Фермаран таврынаган казаков ухсақсалса келсе де шүтле-шүтле ууды журмады дінчі. Кегірдінче әш вірезе ғайрым. Бачкы бурды шүт, кула. Эй! комсомоле, әшледері пин. Илдінші урамран урмыш сазы. Урди неле жаврынчыш. Таруш хрелзе кайрым. Карда урла Шамбулкин сиксе кече. Ура кеске керекне Юлияна, шелекне чалышлартны. Мінезі кашкырбек алық пур жерде карда урлы сиксе кередін. Кашкырзады крена хальшеш лажа виденчен таврынны качык. Павла на горзанкаш таши кленчим. Кончал! выросла бен. Ан ятла. Ятлама марзана, урғалық папилиге урлы парикке турдыттымдам. Шукінде, сақ урлы выртны хиней хенейменіне, сақ тарых вырдаган бұлзан тин хенеймен. Урам кубызебек ян раза жүретін. Мен юрлиғал, уяв маржух. Эхы вылымы Ам, ял хушинче нерне ярза жүреден. Фермер ба әжеден, менілемі ку, пыха хушине. Ма вырыслаби, мінірен ябы. Хала херзегешлет, әзі бұр, ма, әп минимум тулдарны шидет, порядок. Херзенжен ваданас чыгашты. Иғачам. Езіні ұтлаған ятлаха мамашы. мамашу, тұпса бар, вуды жүрдір. Келі Казаков чейін күлгаласа. Виктор сыма хушмазыр хыйын тусне пурдыды тарчым. Павыл керекнехов забрахриде ывыш тубанезем жине сурчы. Эх, пар мана туратлырақ муклашка, кайрая карах. Эх, Шак муклашка вырынинче пулас пулзанчы, пәдім хуйғым суйғым. Тереде качче мен бур вайба пуртине Туратлы юман муклашка шалдақ шыролза кайры, шургамізем аяққалла зербінчіш. Эх! Шак муклашка вырынинче пулас пулзанчы пәдім хуйхым суйхым. Муклашка земшіне жнех шалт та шалт чурлза ывыдынма пушларыш. Виктор Баколя, Лена Батаруш мұжырланзады жеш. ба Казаков шурайшы. Саламбибе амжу вудызы пезіне сара жүмне кубалашы. Тембегек савынза үкне Валерик те шағындақ келінзе жүрет. Мамына шымылдарақ болдыр, мамына бұлдыр жадып тезе бірер сыппын вуды шықлет. Теттімлензен дейін әш бітірім. Порядок в танковых частях, деді Жамбулкин. Юлашки муклашка начал заберзень. Гвардейцем, перекорда вас, алла юнанже, тада журас келейт, вайема ничта жикмежух. Иран фермавали вуда глармадя. да выбить земгерлі. Ағыраган ойыр ағаралы планаганчы, дерт Канаясы пушпичкіне керслеттерні бегек перзе ядын бара Тавырчы сымақшын кепшіне кайман павыл. Пәлні бұлыр, фермажын тек пір удымда думастып шидет. И вообще, манумра ферма жын аназныр. Шагын завильне шын жемейінже паяв жын калашмашы. Эп нумай дарышны вал фермажын. Эшлемен мар, пәдім ял білеть ытлаши немінде каламастым антавла жырха каллех чарчыве сине саламби амыжы пюрде керер лена уш фермына кайрыш качызем пирус турца ячыште жалды пүлеме зеларчыш. ларчыш саламби візіне домино бачым кыштах вылязалар ырха херзем фермыран таврынычендерім херзем таврынычем візен бізі хет доминолла вылязалар жиш Игі чемпи рус тұртматыла дұқса кечеш. Таруч пічіне келсе кече. Волка бардумланна. Шуры кереке кереге айынчен херлі пучын платьярги гурнай. Ленуба маруш келеймеші. Кинучин эш пуштарастеші. Кежір фермара кену бұлать. Пілдержі таруш хыйсавны ешінелі нелле куш бұқса елчім. Ах, илтмері деш кележі унзымахне. Каласа, унжын шеш каланычым мінле фильм павлжын итр виктор Шамра гвардии малдан кино журнал бұлай бурде кино курма каястерич павыл жеш сама борисов халаха кино ба илертме пушларе кейн. кино ба вылахчалла херчедеймен шухушларе выл тарықса Шакна юлдажы зенеде калама хадерчевыл. Анжах Хай ферма заведующая полночь ухне, вылях чалях пахаган земшин сахал тарашныне азаильчиде, шарламаря. Шак самантравал Борисовщин женька нашу хашларем. Григорий Петрович паян и рех в зенгельне ухсахлаза барзакечем. Павел Тарза Пичевичень, Валпарбирос Турца ячем. Самаха дюрехмар, ыдарлы башларым. Павлуша, шыркаш, анню перін бада пырзалар жеде, Эзі хулана гаясы жінден білдірді. Пүртлі қадірлене пренезіне сұтса гаядын бұлайды. Павыл херелзе гайрым. Хам қадірленем. Колхоз сағал бұлыш реймзана. Евішне вармандан кам забажы комсомолец имниме тузагалар забачыч. Виктор Мурзаев сахалтырыш шрейзанжын. Тусвыл. Тус пулзан хулана гаясы жинжин, унба канашларыны. Міндері. Унраны цадамалачи. Шардымар. Эх, танкист, танкист. Хован совещун день ма ытмарн гайпинь. Йывырвығытра пире пырақсағай ашынш кезі. Колхоза ураж не тізе, пәдем ялгиш тимлеме бұшлары. Эзім, кунен жерін мухмырла, камбай жетін, туйда, уявдамар. Ишчен колхозниксем, пурны шухышлы шынзем, санба ішсе жүрейші, пыққайыз, ері даврала, пәрпәтчене хуғыр шулба удадын шкезы, павлуша. Игесе хеде яғын тавлаш Маруш ингеже пызат сири яш мулазыне. Маруш ингежін яжиде бур. Біледеп. Степанова лукерья. Ялги жына ятранчын ме бірақна. Ун бірге такмакта гывна. Эх, лукари, лукари, эрех прагила гари, тезе юрлаща. Санчар Хющевич полаганчы, тень эзі так мага. Так Такшанах. ж, Кукырпышали персе ананы. Эбунчухне килденінші тірі болны. Германире. Тері болкен мұнгымылын. Өттесен бек келде. Кымаға ғынче пішші таратса вұртман. Шавзе менше тірі тылғыра ирдексе бұрынза херарым зенчен тарахлаза, тірлі так Максим шуқышлаза Григорий Петрович шак елжім. Эбіде Шамбулкин, чухне камага хыжнче вұртман. Халық пабірле варжыра болнам. Ага эбе әмірліге ұқсақ бұлза Атак Атакмакне ана тәрізехівнім. Лукарихай әшсе позылжиде, иде посма бұшларе. Халяв ерек пықкізіне ирси жүреме, урам таврлан житре. Шул жінже мәндел бұлна, она шапса шымерме хатланашы. Лукариде хай пызылман парынма шутла Маре Павл. Апла баснана. Кам булдыр эзірех, начальство, шынна уйран перкесе пуча пукса кенежінех термене хупнам. Тарахна Григорий Петрович нету ебе шаплаттаржы. тарджа. бір, каларым веде, бұнчуқ фронтра болна дезе. Камбулзанда лукарея начальство хуптарна. Варжачынь, ябық колхозницы чиевыл. Лукарибе убышки унчен колхоз рече шенжінзем жұтланным. Икешіде шузырен ударниксем болнам. Яжызем хизеп хамижинже болнам. Шерги фронтра вилзенде Лукари колхоз ішне брахман вышлы тутлы бұлінде тұрын загай аспек ішлене. Талыға юл нажіне выштарза білерес мардезе пулы жука тыры таркаслаза мінле пулушу на пулны не. Пәдем тұрра пәрже хаварми, шылза ғырза патшалы ғабаны. Фон табароны шендерю вәллидене. Кув сіне фронтовиксіне пиде анланмала бала. Пәр бәрже дыры, дашмана пәр бұлі. Пәргелде пәр снаряд ден Нем дума тума локари вара, ачивали кісте пучақ татса Райондан келізе мұрамба ерце бұраша. Лукаре бірдін жән тем нелден ет. Мен алар Аларман засы. палақ Палақ колхозын. Колхоз Ақ сана терме қадырде ұйдас келет. жін терме. жін худ штраф мар. жін штраф үлевзір тюлевзір мелле мар Тюллеве хоть пулманға мен ишле. ішле. Бірзымақпа қалазан колхоз напрасны труд тене. Халық тарықса. Варжывы ғыденже закон шеліп пулны бавыл. Ну юре тейі бір. Үнжухне варжы булны дейі бір. Хал мінле варжы. Пурбірех үш күнебе мінілет колхозник. Хубіледіншке шамбулкен. Варжывы ғыденже Колхозниксем государству мінжей кивжіне керзе бетреш. Вежім жол түрі бұлмаре. Хужалық юхынза Шарат Шаратмалық пұр бір дубынат. Камки себе варлать. Она дерме. Кам машины-машины бе дуртарать. Она хизеп. Кам машины-машины бе чарадать. А райондан, ешу башкардан келеген пушлысем каялла пужылла таврынны пулны. Фермалисысна жүрезем ташта жухалаща, кайран візне вильнетезе списать тываща вара. Шаратныне пледень булзан, ма правление пілдермесін. Активист тешевет оправление А правление кам? Эп хуралжи, дев комиссии демар, наше дело ход кобас, и гайкиде твай де а мару жунбекчух. Эппинь чаратчырех. Эх, танкист, танкист! Кончал, деді ран, Тірісмарлықран, йывырлықран кушпа күрзақ тарадын. Үшта дарады бе, Кам қалай? Ара, уланайте шишке, пурде қалашы. Ну, деденьке стрю уладеть. Халлихе, уражинже ширіп қа. Нигам да мана кунтан тіксе амаш. Хваламаш. Хвала запыха. Павылын нихшан тухман таре тухлюну мінже. Мух мәреде ертірі. Шабах, күреннік атшығы инжен пір енебе на шынна пататса калаймарі. Шук, калаймарі мар, каламаре. Хын янашне щитменліхне ежынза күштан үкесін туын жана. Шеклене діне пені хуянышна ежінма. Хырадым. Эх, танкист, танкист. Чынақта. Камба ішсе жүре деп хаэбі. Бір бүтлішін ба кашнігон ішсе жүре шук. Паянак меже жүре житмерім. Ништа негам жук. Хыжы воскреснега хыжы вырман қасын жерде. Епрезем юмыза ферма вали, туратна турттарма илме гайна. Вара лавкана керзе кесемри шур литр эреге, продавец па иксімлех Пурде херзе әшлеш. Епі гына. Терезе қалай Борисов. Мажу жақ қалары. Шынын бай болмайды ішке. Бегер. Анчақтағындым. Ак, кіллегешсе үзірілдім. Кам тағынмайш. Үрудым да тағынмазыр болмайш. Хынихай түрле қыларма матырышы бағыл. Саламбиямышы пір витрес раса кілсіз дел жинеларды. Саламбия зіне ішчірме ұшырым. Эх, шутты бұлзанчы шағында. Намыс сырғынына сырабақ валаза кеме пиен нечі бағыл анчахына пүлчіш. мен емендерчіш. Кереке кукри иге худ шаврынзан. Тарушын пинчі платиде сле херезе гайры. Колында чегей шатри баларми бұлжы. Вихторында чуны ұшылжы. Коля, ан чуп кубызілзе килдері. Кубыз тезен кем дума хадер колі жавындақ тұқса Бұл каялла жере жамрықсем, юры бұшлама әкержеш. Студентсен жақа васлы кашне, килдемір баян бұр сем. Казаков тулыста конец улгалаза, янраттар заяжы. Институтра юрланы юра саламбие хулари тузызіне, хавасла студенціне аза елдерді. Савандар жиде, кыш хурландар жиде. Және жылға шене жапыла Анна Ивановна хватеренче бұғынса юрланычы. Коля худкубы затулданақ ақыртса кече. Викторна шагыншын вашсаттығашынчы, Северенгерзен хуткупыза малашке. хашлаттарза ужылдармаллашке. Унзырынчылықсем тулықсағы тадылашы. Анжақ выл хэйн тузы пит салғулы тінгерзеларны не де, ятлама жұтламарем. Хуткупызса сіне үлсінех, Валерик ташаяджы. Үтізем алы жупреш. Шавланы хужыра келсекені Лена да ташаяджы. Она хиреш таруш, Херлі плахи аргине варгаштарза вешсе духря. Вылзавныне күрендермеллех так Максим калаза шаптырмадыдынче. Чутлеми юрадаган казаковник шанташламан Виктора Турца гладжа, лежі вара, лүпперләне силенгелезе, пурнеде кулдарза бідерчі. Пуринжен де ытла Валерий хавасланса, кышкырза Сыра іштерзе шаврынаган салампи нех киімлі сынаре. Валдаруш мүншін тарықса хурланса ташланы неде. Павал мүншін салхулы неде азырғаре. Бізен шаплы жын немчухледе тілінмері, Анжағына колі лені жіне темлі ыдарайми, ачаламар пахны тіліндерже. Чынақта, юраду кучыран пушланачы шуғышлары был. Саламбит ашланы жух амшы түсе раймаря. Магырны нешін анкурдыр десе, чылана керсетічім. Шын пульчы, вартын за ечі бұл хережін. Ах, ашы шакна курзай кереймері. Ташта, ашта худы жиғаныш сырбышне. Хыш енерек шын живим. Ташлаза юрлаза жетсен, бұрдеген огурма каймашқын тухрыш кубыши мене юрлаза твала утреш. Павыл віземсі сечен емрақ тұрза Юра аяка шыпланзан тінь емрақ тухрыде тұқырыде келнелі утрем. Анне, ұран ерек варат. Бұрмана фермо ұвытты қылармаға әдіп. Тере баламышне, хывын завыртсан. Анжак шывырза каймарем. Шавгаш хиневыл хыйн пурнышы, шабижень, нихычан пашархан маны не пашарханчы. Борисов самахизем берген умай хошларе, Хыйыны шулба пӹчченех ташталла утыне пиделайхын ланчым. часах шывырса каймаря. Шавгаш вăл Анна Ивановна смахне, темежі хутта хый Оссень галаре. Чын, өмір әмірлесі уй урлыға жасы мар. Бұрынан бұрнышра темдерлі кунда келсе тухать. Хура гербе хура хурлықта булгалать. Шабақта бұрныш хурлықлы мар. Калама жүк илер дүллім. Хаваслы. Тариш унаджи жінже шивла жүргінне. Тек вара хаяр сиве хелеш, кун бамаш. Тюбе гунзерен янгыр, таса, кангывак тарать. Хевел херце бхать. Ёшна юр ластыр туза бузырынать. Юр унайын жень тақшанхи ерзем дугаще. Шуна жүлі темес келензех, уралзах прать, уй улаланать жам кезем, Юбен вырымзем хуп хура, шемір, чие, сирень пап кезем хымырланашы. Шужегычки мамык пекшимше шура, жинже хура-кура кранклатни, будек сурах магырни, шымарда бушланычықсем кадиклетни, ача бача янрани куни планмаш. шыпланмаш. Ширмараш шур керлейт, Уйра тыри. Журагишев гарны жінчен сестерзе, хыйын әшле шле шле жике вене храндарады. Шавнашкал илемле шурхикун саламби иге шуру илче При пәчекнен ран, тепри Владивостоху линчені. Шуружи адресіне учымсыр алып саламби унху жаматне вулаймаре. Коллег пробір студент – Е салдак, пурнышра анзыртран пірде курза калашны скер, юраду учирев жерны боледесе, был икімі шерівне ушмазырақ костюмке кесіне чекре. Нина шерівне вара тембегех хвасказа влама вышларе. Туз хер институт рейхі барзыне, экзамземін лебыны не анчах анчақ саламбие халі урыхи Алмазов. Унжинжен шердіне бұл икі вижі хут вуларе. Анатолий хелехи каникул вагазинче келдірбе ярынны чух урине хушны да уйыға яғын больницыра Он Унғышын вал консерватория маря кундах хюлжа. Вал больницыра авырдны чух музымана пірре унбатнилзе гайря. Хай урых пумаре. Эбе вара Анатолий патня больницына часазах шүрерім. Пуржук укшамбаун вали кучине шилме дарыштым. Волшакна сисреде. Урых Ман нимден дуян. Худа чухын. Ахал килзілар. Паченги жем мана дерем. Салам бим. Шинна галаманчы. Сана жеш Тарғашын негамадан білдер. Ебе алмазыва такшана жүрададып. Анжахына ол хыйды білмеш. Білешін демар. Эзі де сесменші де Ебе Эбі онжын мін негамда білес шук. Алмазова урах епеде есіде тел бұлас шукіне шанса шешшақна білдердім. Халя Анатолий инжетре. пір вағытра музы ұнран уйрылми жүрері. Музына пірма театра, филармония елзі матерлерін, парне парнезе милзі бама Алмазов хулари вечерзінже, аккордеон бачуреме бұшлары. Бірре вал пирін хватере үзір бірзаке жеде, сан жінчен өйтірі. Анны Ивановна ятлар. Маншанчыға підердін. Эбіз ана пызық композитор бұладын детем, каларешха, саншыне юрызыне елдақ тергені. Композитор зен жиде, хывна ятланы деріштері. Манағал пульбірех Анны Ивановна. Эбі ғыранақ күндан дұқса ғаядып. Шебірдей бір палла театра зәгіредіп. Шарда бірлі бұлны тузым жінеттері. Шавындан ба эбі ана құрман вăл ăштрине хальникам та пилмеш. Муза пірре берін пата уна адрес уны адресіне үйтса білмешкін. Анжақ Анны Иванна ана хваланы беге аққылар заячы. Пүртрет тавар туйынныран салан беса да жұпса доғыры. Шүрге затра юрга запетнебе бірегінде. Шереме симіс тәз шапна. Анжақ шыр депсе хыдайманға. срень ура вырыне пачардан задырайды. Сарай сулханинче кышт юр юлна. Вылда тілділ таткаланны. Елдір ері гына шаплыбех сатурла кашайтхы. Позырын захытны юр чи гайран казапыдет. Анжақ валда еш сашитне, кежих ильзе гаймалам. Саламби, шав астран гайми елдір ері жіне чылай чейн бұқсадычы. Унжыринче каллих урлықта, Кюреню де вранче. Хыйне хіргеннінчен ұтларақ бұл хірген анахіргенже. Мұндарын. жын бұл алмазы васын зана хірелейчі. Анатолий бірза кірзен лармады ма білмесчім. Ушлі бере иксіміреде Анна Ивановна шебекедейші. Саламби кеш-веш яланлық яланлықақ шуқалас. Елдердері бе ұтса, Ангарди хышинчи улмуши айни бұрзадачым. Ферма шурчы зембадинчи двайкинче, земеслине пушланы шеремшинче, хелгашна пұрузем выляза жүречі. Ундах маруш падаруш, Лена курнгалашы. Анатказа ядарлаза гильні Саланов ферма жүмінчі сатрашкул ачызіне шлетереть. Ава Ушнан гри темеш лащинче. Павыл ба Виктор шлеще. Младукса сижырмадырых янраза гаять. Ава уйре сукмакпа тулигасри шкулдан. көлі таврнать. Унын мұн жылба ұтмала бегінде. Анжақ выл ферма херезен батне дугашын. Типсе шидей мен сукмакпа утать. А Валерия варман енжі Борисов Паяшманов шүреші. Земхир бахма тухнэнде. Шургунне. Уже жил саламбин шыры живи жібе вылять. Квак плахи аргине варгаштарать. Пиденчен лапкать. Шывыхри яштага хырын типсе хырна епизине силиндереть. Тагадь. Хырын малдан хи турать вырыне зем яланах типсе ларащиде. Палырми булаще. Хыр вара тада жүлере юзеть çӹнне турат хужать. Шухышлары саламби. Юраду сурани земте шаплах пӹтмешши. Щух ырында хырны турат вырынеше день пăхмашеш курнмаш. Касса вардадында турат куча шухалнидрать. Саламбим. Иккімі шүрі жінчен азайлжі де Ана костюм кесінжен ирк сердері шешкіларза вула бұшлары. Вырысла Балдан Малданхи салам салампейші елден жеш бақса ерді. Ондан сазардығақ, шывықра ажажапны бек шардақ секре. Хаймин вуланы неде әненешін бұлмары. Валерик ашы жырад. Валерик ашы. Ашы. Саламби шатан карта жумне таян сатачы. Малданлыға ним шухышлаза илмеде пілмелі. Кышлы планзан тень, Шерваде рухут вулаза тухриде, хуйға югре. Ага вал гилейте, таваны вал нехай бебірлейлзі гаять. Эбе вара галлех пәтшен тарса юладым. Мен гына жүз мерем ұншын. мінлегіна юратмара мана. Ағы палла манжын келейте, манжыремете бір құт ғы варад. Амансан да. Вылшын манбурны жақ алек тебір майлы жабыр зайрад. Кам мінлежін, манж бана улыштараган скер. Эй, шамрак әмірім. Тада мэнь курасым пуржи. Саламби каял ажавранжиде пушне чиксе келнелле отре. Шак самантравыл ангардинжи юлашкі юр илзе пэтніне, Елдер немде юлманыне азырғай маря. Ельдер ері әмірлі ең шуғалжы. Анжақ асран